Krasnodars, Latvija labāko budismu tradīciju garām. Uh, tur nav nekādas patiesībā ezotērijas. Manuprāt, tas ir vienkārši tas, ka mēs koncentrētāk, mērķtiecīgāk virzam savu domāšanu kaut kādā noteiktā virzienā. Un mēs cenšamies ģenerēt kaut kādus noteiktus prāta stāvokļus. Caur, to, caur šīm lūkšanām līdz ar to arī ne jau svarīgi tos vārdus noskaitīt un kaut kādā veidā svešā mēlē, tas varētu būt ļoti eksotiski un jauki, bet tas svarīgākais ir īstenībā vienkārši, lai mēs iespēju robežās censtos arī izjust to, ko mēs lasām. Ok, tad sākam ar piektā lapus, ikdienas lūkšanas, ir patvērumu pieņemšana. Es pieņemu patvērumu pie Budas dārmas un sāngas, līdz es būšu sasniedzis apgaismību, ar devību, pārējām pilnveidošanu, kā ir nogalns. Es kļūšu par būtu pa labu visām pārceļojušām būtnēm. Es pieņemu patvērumu pie Budas dārmas un sāngas, līdz es būšu sasniedzis apgaismību. Ar devības un pārējām pilnveidošanām krājot nopelnus, es kļūšu par Budu par labu visām pārceļojušām lūgnēm. Es pieņemu patvērumu pie Budas dārmas un sāngas, līdz es būšu sasniedzis apgaismību. Ar devības un pārējām pilnveidošanām krājot nopelnus, es kļūšu par Budu par labu visām pārceļojušām lūgnēm. Četras neizmērojamās domas. Nākošajā lapusē tur ir latviskais tulkojums. Lai visas būtnes būtu laimīgas un visām būtu laimes cēloni. Lai visas būtnes būtu brīvas no ciešanām to cēloņiem. Lai visas būtnes nekad nebūtu šķirtas no laimes, kas ir brīva no ciešanām. Lai visas būtnes iegūst izlīdzinātību, brīvas no pieķeršanās un naidu lai tās vienas neuzskata par tuvākiem, cits par svešiem. Septiņu zaru lūkšana. Godīgi es paklanos ar savu ķermeni, runu un prātu, un pasniedzu visu veidu piedāvājumu mākoņus, reāls un mentāli transformēts. Es atzīstu visas manas negatīvās darbības, uzkrātas no laika bez sākuma, un priecājos par svēto un parasto būtņu tikumiem. Lūdzu, palieciet līdz samsānas beigām, visām dzīvām būtnēm pagrieziet dārmas riteni, es savus un citu tikumus vēl lielajai apgāzēm. Man balsīsies piedāvājums. Šo pamatu iesvaidīt ar smaržām, nokaisīt ar ziediem, rodāt ar meru kalnu, četriem kontinentiem, saulu un mēnesi Es iedomājos, kā būtu svēra un piedāvāja to, lai visas buļķībās būtnes bāzu šo tīro zemi. Manas iekārtas nepatiks un neizmisodies, draugs, naidnieks un svešinieks. Manu ķērumu ir bagātība un daudz, bez jebkādiem zaudējumiem izjūtas, kas piedāvāja šo kopu. Lūdzu, pieņem to ar prieku un sveiti man ar brīvību no viņiem. Itam Guru Ratna Mangala Kamiyatayami. Ok. Tātad, jau pēc pāris dienām mēs būsim ļoti intensīvi mācīju virpulī, un līdz ar to arī saprotu, ka ir zinām interesi cilvēkiem arī par to, ko tad mēs mācīsimies. Uh, Un, jāsaka tā, ka tie, kas ir bijuši viņas vietības mācībām iepriekš, mēs varētu teikt, ka žanrs ir pastāvīgais gandrīz vai ko viņa svētība dalēlām, ja viņam nav kaut kāda speciāla lūguma, ka viņš patiesībā gandrīz vienmēr māca šos tekstus divus, it sevišķi pirmo Kamalašīlas šīs meditācijas pakāpes. Varētu arī tad jautāt, kāpēc? Kāpēc tieši šis teksts un uh, Eh, es mēģināšu vienkārši noraksturot, kāpēc eh, šis teksts, manuprāt, eh, jo varētu teikt, ka šim tekstam tiešām ir ļoti liela nozīme kopumā Tibetas budismā. Un šis ir teksts, kas ir saglabājies nevis sanskrita, bet tibetiskajā versijā, tibetiešu tulkojumā. Tātad. Un šis teksts ir radies no notikumiem, varētu teikt, vēstures ar tu, apmēram 1500 gadu laiku atpakaļ. Ja? Un tas ir saistīts ar budisma izplatīšanos Tibetā, un, kas aizsākās 7. gadsimtā, bet tur arī gāja tās lietas kā pa celmiem. Sākotnēji viss bija ļoti jauki un pareizi. Un, Pēc tam, tomēr, diezgan īsā laikā radās dažādi veidi, varētu teikt, nepareizi strāvojumi vai interpretācijas un prakses veidi, un līdz ar to vajadzēja ieviest zinām kārtību. Un, eh, tajā laikā karaļi diezgan aktīvi bija saistīti arī ar politiskām un reliģiskām lietām. Un, eh, Tibets karalis Trisons Decens eh, iz, izlēma, ka vajadzētu ieviest zināmu kārtību arī šajā jaunajā reliģijas, varētu teikt, mācības prakses veidā, tātad budismā. Jo bija diezgan atšķirīgas interpretācijas, un varētu teikt, tā, ka šeit ir, mēs runāsim par vienu notikumu, kas varētu būt uh, zināmā mērā leģendārs, bet ir arī teiksim, vēsturnieki, zinātnieki, akadēmiski noskaņoti cilvēki, kas saka īstenībā, ka varbūt arī šis notikums nav noticis. Nu, proti, notikums, par ko mēs runāsim, ir tā saucamā Sāmijas diskusija, debate, kas būtībā tātad Sāmijas klosters ir pirmais budistu klosters Tibetā. Un, uh, tur, š, š, līdz ar to uh, šajā vietā arī notika uh, diskusija, tā varētu teikt, debate starp divu radikālu, nu ne radikālu, bet divu atšķirīgu uh, budismu praktizēšanas veidu pārstāvjiem. Uh, no vienas puses, uh, šajā laikā Tibetā bija visnotaļ izplatīta jau uh, dzēnbudisma prakse, kurš faktiski ļoti liels uzsvers tiek likts uz to, ka apgaismība, kas ir galvenais Mahajānas budisma mērķis, ko mēs cenšamies sasniegt, tātad mūsu maksimālo potenciālu, uh, Eh, ka to var sasniegt eh, atbrīvojoties no konceptuālas domāšanas, un līdz ar to vienkārši mēs sasniedzam to tādā negaidītā veidā un varētu teikt tiešām veidā. Un iepretim tam bija, teiksim, eh, no Nālands klostera tradīcija, jo, teiksim, Šantarakšīta, kas bija viens no galvenajiem, teiksim, bija viņš Tibets, budisma meistariem, kas izplatīja, eh, ja ieviesa budismu Tibetā. Viņš tātad bija šīs eh, Nālandes klosteru universitātes eh, abats. Un, līdz ar to arī teiksim, viņa teiksim, tas redzējums bija savādāks, un kad sāka prevalēt šīs dzēna pieejams, ja teiksim, par šo tiešu apgaismības sasniegšanu, tad arī uh, viņš rekomendēja, ka labākais pārstāvs, kas varētu uh, efektīvi uh, pretnostatīt eh, teiksim, citu doktrīnu šim eh, zenbudismu piegājienam ar tiešo apgaismības sasniegšanu, ka tas būtu eh, viņa skolnieks Kamala Šīla. Kamala Šīla arī bija ļoti mācīts un ļoti uh, talantīgs, un arī, kas vēl interesanti, viņš bija ļoti izskatīgs uh, vīrietis, uh, bet varbūt uh, to mēs redzēsim vēlāk, tas ir vairāk saistīts ar drusku citām leģendām, ne tik daudz saistībā ar šo samijas debatu. Nu, tad, lūdzu, uh, līdz ar to šī debata uh, Eh, ja precīzi eh, šie datumi, būtībā viņi ir notikusi 793. gadā līdz 95. gadam, būtībā divu gadu garumā. Un uh, interesanti, protams, ir tas, ka, kāpēc arī var piekrist vēsturnieki vai akadēmiķu redzējumam, ka diezgan grūti ir iedomāties, ir, uh, es teiktu, tādu uh, transa, gandrīz vai piekopēju uh, dzēna meistaru, uh, debatējam ar eh, ļoti, varētu teikt, akadēmiski izglītotu, eh, uz debatēm būtībā jau izaugušu, attīstīt eh, teiksim, šo nu, mācību spēku, kāds bija Kamala Šīla. Nu, bet nebūsim novērtēt arī Kamala Šīla pa zemu, viņam bija ļoti arī spēcīgas jogiskās, teiksim, šīs spējas, bet kas ir interesanti vienkārši, ka no sākuma, kad viņš šie meistars ir tikušies, tas ir tā saruna bijusi, ne, ne saruna, bet tā, teiksim, tā kā uh, bezvārdu sarunu viņu starpā. Ja? Kamala Šīles vienkārši paņēmis savu šo lūkšanu krellītes un virpinājis ap savu pirkstu, vai ne? Un savukārt šis Hašans Mahajāna, kas, kas bija šis ķīniešu mūks, kurš pārstāvēja pretējo nobetu, viņš vienkārši apklāja savu galvu. Un tā bija debata. Ja? Tātad, ko nozīmē šī debata? Kā jums liekas, kāds ir versijas? Nu, mēģināsim redzēt, vai jūs esat gatavi, teiksim, debatēt, teiksim, šajā kašā, Hašāngu un Kamala Šīles līmenī. Tātad, ko, eh, pirmais es varu pateikt priekšā eh, Kamala Šīles, tas, tas bija jautājums. Tā, eh, ko? Jā, viņš jautāja, savukārt Hašanks atbildēja. Tad viņš jautāja, ko? Jā, viņš, Hašanks aplāja galvu kā atbildi. Ja varbūt tas tev palīdz, es nezinu. Jā, palīdz. <laughs> Labi. Nu, tad mēģināja cilvēku valodu atšifrēt, ko, ko jautāja Kamula Šīlu, ko atbildēja Hašāns. Nu, zin kāds? Nu, labi. Īsāk sakot, eh, tas, tas, ko jautāja Kamala Šīla, eh, kas ir cēlons, kāpēc mēs riņķojam samsāru saplē? Un Hašāns atbildēja, tā ir neziņa. Lūk, tā, tā iet oficiālā fabula, ja, kas teiksim, stāsta par to, kā uh, eh, Kamala Šīla. Kas? Jā, mēmais šovs, bet uh, Kamala Šīla tādā veidā esat novērtējis, ka viņam ir cienīgs pretinieks un ka ir vērts vispār iesaistīties kaut kādu veidu debatē. Uh, debats noteikti bija diezgan interesanti un ļoti augstas likmes, uh, jāsaka, jo likme bija tāda, ka uh, uzvarētājs uh, gūst uh, karaļa atbalstu. Nu, un sponsori, mēs zinām, ir vienmēr ļoti svarīgi, un tas, teiksim, bija ļoti būtisks izdzīvošanas jautājums. Uh, Un savukārt zaudētājs eh, no valsts tā kā vispār tiek <laughs> izsūtīts ārā, ja tiek izraidīts. Nu, Vācu sakot, viņam jāpazūd no valsts. Nu, lūk, un eh, šīs debatas rezultātu, iepšu, eh, nu, varētu teikt, to, kurš ir uzvarējis, pasludinās karalis. Tur atkal ļaunie vēsturnieki atkal saka, ka tajā laikā vispār esot arī uh, bijusi eh, Tibetā, esot karojusi ar Ķīnu. Ja? Un līdz ar to, ka nu, tur jau teiksim, tā sākotnējais tas uzstādījums ir varētu būt tāds, ka nu, tā kā varētu būt drīzāk pa labu Indijai, vai ne? Un, nu, teiksim, no turienes nākušajam Kamala Šīvam. Un, un tā arī bija teiksim, tas rezultāts, šo divu uh, gadu eh, intensīvo debašu rezultāts, esot bijis tieši tas, ka uh, kā uzvarētājs tika pasludināts Kamala Šīla, un, un uh, kā mums uh, institūtā vienmēr priecājās uh, šīs uh, Lamuņš viņš vienmēr stāstīja, teiksim, saskaņā leģendas, Hašāns esot tā beidzis projām, ka viņam pat viņš pazaudēs vienu kurpu. Kas savukārt atkal tika, teiksim, izvērsts pēc tam vēlāk, teiksim, kā zīme. Zīme tam, ka, teiksim, ka šīs dzenbudisma idejas, ka tas nebija tā, ka vienkārši, ka, okay, ka tas ir kaut kāds ļaunuma perēklis un ka tas ir vārds, ka jāiznīcina no tā jāatbrīvojas. Uh, Bet vienkārši nē, mēs izvēlamies citu virzienu, savukārt saglabājot pilnu cieņu pret šo tradīciju, un kad šīs dzenbudisma idejas, ka viņas tomēr vēl arī saglabāsies, nu, tā kā tā hašanga uh, kurpe, kas palika aiz viņa, tā arī palika, teiksim, Tibetā arī, teiksim, ne tikai kurpe, bet arī idejas, kas ir uh, saistīts ar šo uh, ceļu sasniegšanu. Varētu šķist, ka tas ir vairāk jautājums par tehniku. Bet uh, būtībā tas sev ietvers uh, diezgan uh, daudz es teiktu, tehnikas un teorijas. Ir precīzāk teorija, kas tiek ieviesta praksē. Un līdz ar to arī šīs debates gaitā Kamala Šīla sarakstīja trīs darbus, un, lai cilvēkam nesajūgt nekas, visus trīs nosauc vienā vārdā - meditācijas pakāpes. Un Bauna krāma, ja, un, un tad, līdz ar to tagad, te, eh, teiksim, līdz ar to mums jāsaprot, par kurām meditācijas pakāpēm mēs runājam. Vienmēr. Un tad var teikt, nu, pirmā, otrā, trešā e, grāmata, vai, vai, bet nu, šajā gadījumā mēs eh, pieturamies pie vidusceļa, tad mēs runājam par otro grāmatu, un šajā gadījumā arī viņa sveitība Dalailam mācīs saskaņā ar šo otro grāmatu. E, pirmās grāmatas, e, faktiski tas galvenais uzsvars ir, e, Kamala Šīla runā par trijām gudrībām. Ja? Mēs visi esam dzirdējuši, ka budismā ir Eh, gudrība ļoti svarīga lieta, un līdz ar to arī, protams, arī kā visam eh, labās, eh, labākajās budismu tradīcijās, viss ir sadalīts, tā kā arī runāt par trim gudrības veidiem. Ja? Un visi tie, kas ir te ilgāku laiku vārījušies budismu sulā, noteikti uzreiz man varēs uh, pateikt priekšā šos budisma uh, gudrības veidus. Tad pirmais gudrības veids ir klausīties. Klausīšanās gudrība, jā. Un, teiksim, mūsu gadījumā arī, mūsdienās arī lasīšanas gudrība, jo iepriekš es saprotu, ka cilvēki lasīšana gājusi švakāk, drukāto materiālu bija mazāk, un līdz ar to arī, teiksim, pirmais un svarīgākais veids, kā mēs izzinām pasauli, kā mēs mainām kaut ko sevī, mums ir jādabū informācija iekšā, ja? Tātad vai nu mēs lasām vai klausāmies, un, un līdz ar to tas ir pirmais gudrības veids. Otrais gudrības veids ir kas? Apcerēt apcere. Jā, jo izrādās, ka teiksim, ar vienkārši intelektuālām zināšanām, kas mums ir, mēs iegūstam viņas kaut kādā veidā, vai nu lasot vai klausoties, lielākajā tiesā gadījumā tendence vienkārši pa vienu ausu iekšā, pa otru ausu ārā. Un līdz ar to, ja mēs kaut kādā veidā to tā kā nenoenkurojam, mēs nekļūstam skaidri attiecībā uz šo veidu Mēs ne, nekļūstam arī neiegūstam precīzu zināšanas, jeb izpratni saistībā ar dažādām šīm teorijām, dažādiem redzējumiem. Būtībā mums ir diezgan grūti no, nopamatot, izveidot savu viedokli. Un tas ir tas, teiksim, kā, kā arī Tibetas klosteros, kur tiek veltīts ļoti, ļoti daudz laika tajās klosteru universitātēs, kur mūki debatē. Un viņi apmēram 50% no visas teiksim, šīm savām zināšanām gūst caur debati. Jā, 25% ir, tiek teiks, ka parasti ir tas, ka uh, cilvēki klausās, nu varētu teikt, tā kā mēs tur teikt, lekciju, uh, 25% viņš pats lasa, un tad, teiksim, 50% ir debati, kas būtībā ir sava veida apcerība. Jo ļoti formalizētā veidā, ļoti stilizētā veidā. Tas nav vienkārši tāda bāra saruna, ja teiksim, ka, nu, vienkārši, kā tev liekas par šo, jā, bet es varētu izstāstīt par kaut ko citu, vai ne, un kas ir līdzīgās analogijās, vai ne. Nē, tur ir ļoti precīzi, teiksim, stilizēts un formalizēts atbildes, kas nodrošina to, ka mēs ļoti, ļoti precīzi izprotam, teiksim, teorētiskajā līmenī. Un kas ir interesanti arī pie tam, tur uzreiz nav tā, teiksim, tā ka mēs iemācāmies kaut kādu vienu pareizo teoriju un pēc tam sagraujam visu pārējo. Mēs sākam secīgi, mēs ejam cauri dažādām šīm budismu filozofiskajām skolām, un kas ir interesanti, mēs iejūtamies šīs skolas pārstāvju ādā. Mēs izmantojam šīs skolas pieņēmumus, mēs izmantojam šīs skolas teiksim, eh, šos instrumentus un redzējumu, un cenšamies eh, debatēt ar cilvēkiem, kas iedomājas, pieņem citas skolas redzējumu Un uh, labs debatētājs principā pat spēja arī teiksim, kā, saucamā, šo zemākās uh, filozofiskās skolas uh, redzējumu, pat pierādīt kādreiz teiksim, uh, cilvēkam, kurš ne tik labi pārzina, bet kā mēģina spēlēt ar augstākas filozofijas uh, uh, šo, šo platformu. Ja? Tātad līdz ar to tas nav tik acīm redzams, un tas nav tik vienkārši. Un, un, un līdz ar to tas ir arī tas, kas nodrošina to detalizēto pārzināšanu, šo filozofisko sistēmu, uh, kuras tiek gadu gadiem, gadu gadiem tiek maltas, un līdz ar to arī teiksim, tiek gūta uh, fundamentāla izpratne par lietām. No nu, tad beidzamā, uh, beidzamais un pats svarīgākais un nostiprinošākais gudrības veids ir kas? Meditācijas praksē gūtā. Jā, meditācijas praksē gūtā gudrība. Un te, te, te arī mēs tāpēc līdz ar to arī nonākam, ka meditācija ir tas instruments, ar ko mēs pārvēršam intelektuālas zināšanas, pat teiksim, tās teorētiskās lietas, kas mums ir bijušas skaidras, ko mēs esam e, kā skaidras lietas iegūši caur apceri, tad tās mēs nostiprinām caur meditāciju, kā mūsu jau pašu redzējumu, kā mūsu pašu ieradums. Tas ir tas svarīgākais. Līdz ar to atkal mēs varam atgriezties atpakaļ pie tā, ka uh, Eh, dažkārt cilvēkiem liekas, ok, nu mums ir kaut kāda teksta, kas ir teorija, un tad ir teksti, kas ir praksē domāti. Te reku tagad ir nosaukums meditācijas pakāpes, tas laikam ir prakses teksts, eh, iepratim kaut kādiem citiem, tur teiksim, nezinu, praģiņu paramītas eh, sūtrām, kas ir gudrības attīstīšanas sūdzes, kas cilvēkam mācīja vairāk tā kā teorija. Vai ne? nu, ja mēs gribam paplašināt savu redzes loku, tad mēs studējam vienu, ja mēs gribam kaut ko darīt praktiski, tad mēs studējam otru. Vai tā ir? Nē? Kā tad ir? Kā ir ar tekstiem? tekstu teorija, praksa ir meditācija Aha. sevi iekšā. Tad Aha, tas teksti ir teorija. Prātā labi. tev tas jāsaka. Tekstu var visām trijām izmantot. Aha. Jebko var visām trijām izmantot. Jā. Uh, principā tā ir, bet tas svarīgākais ir tas, ka mums jāpatur prātā uh, eh, Tas ir, nāk jau no paša Budas, bet arī teiksim, vēlākie visi mēs arī teikuši to, ka mums jāuztver viss eh, Budas mācītājs, visi arī teksti kā instrukcijas meditācijai. Un dažkārt tās instrukcijas ļoti teiksim, tādas, es teiktu, kriptiskas, maigi sakot, un ir vienkārši kaut kāds saraksts, pieņemsim, kaut kādām īpašībām. Ja? Un kāda tur baigā instrukcija? Bet, nu, Tad vienalga, tu, tu, tu mācies, tu centies to at, attiecināt pret sevi, tu centies ievērot to sevi, un līdz ar to tu, tu, tu arī par to arī meditē. Un tādā veidā tu arī tos, tos, tos tekstus uh, apgūst. Ja? Un līdz ar to tātad uh, šīs uh, paturam vienkārši prātā to tēzi, ka visi teksti, neatkarīgi no tā, kā mums var likties vieni ļoti teorētiski, citi dzīvi praktiski, bet visi teksti domāt kā instrukcijas meditācijai sarežģītākām, vienkāršākām meditācijām, bet mēs vienmēr varam atrast teiksim, mūsu līmenim piemērotas meditācijas. Un te atkal ir nu, tas, tā svarīgā lieta, ir, ka uh, nevajag lekt augstāk par savu līmeni, ja? kā tauts, sen tauts gudrība māca vai ne, ar, ar pliku pakaļ viezi nenobiedēs. Vai ne? Un līdz ar to teiksim, tas arī tas, ka ir, ir jātrenējās vienkārši. Un līdz ar to ir tā svarīgā lieta ir tas, ka uh, mums ir uh, jāmācās jāmeditē, un caur to mēs sevi pārveidosim. Un tas patiesībā ir šis pakāpeniskais ceļš. Tas ir tas pakāpeniskais ceļš, eh, kuru eh, piedāvāja jau sākotnēji Šanta Rakšīta un arī viņas skolnieks eh, Kamala Šīla. Un tas ir tas, kas, kas būtībā ir izklāstīts arī šajās meditācijas pakāpēs. Šis konkrētais teksts, tad vidējā līmeņa šīs meditācijas pakāpes, praktiski izraksta teiksim, tādu Es teiktu, kā vadlīnijas, galvenās vadlīnijas, kā mums būtu jāmeditē un kādas ir teiksim, tās pakāpes, kā mēs virzamies uz apgaismību. Un trešā e, šī meditācijas pakāpe grāmata jau apraksta teiksim, to gala produktu, ko mēs sasniedzam, kas ir apgaismība. Un līdz ar to, protams, šis ir, varētu teikt, jā, šis ir ļoti praktisks teksts, un, un šajā tekstā mēs uh, varam atrast visas galvenās tēmas, un tas ir tas arī, kāpēc viņa svētība dalārām to māca. Jo mēs jebko, par ko mēs varam runāt, praktiski ir vienalga, vai tas ir mūsu kaut kāda noteikta īpašība attīstīšana, vai tā ir koncentrēšanās spējas attīstīšana. Uh, vienalga, teiksim, tas, tas ir, ir ietilpināms, ja mēs atradīsim arī kaut kādas instrukcijas arī šajā tekstā. Jo šis teksts runā par, teiksim, par divu galveno spārnu, jeb atzaru uh, attīstīšanu, līdzvērtīgu attīstīšanu uh, mūsu ceļā uz apgaismību. Un šie divi spārni ir vecbiedriem jautājums. Viens ir gudrība. Viens ir gudrība, jā, ko varētu arī raksturot kā realitātes izpratni, vai ne? Un otrs ir kas? Nopelni. Nopelni, jā, bet, teiksim, mēs vairāk runātu par to motivējošo. Bodičīta, jā. Kas ir bodičīta? Bodičīta. Apgaismības prāts. Nekā. Apgaismības prāts ir būtiskais tulkojums un, <laughs> jā, godīgi un čita, bet praksē, ko tas nozīmē? Prāts, kurš vēlas sasniegt apgaismību, vispār nu labāk. Tātad faktiski tur, tur ir, ir, ir būtībā divas vēlmes iekšā. Faktiski, lai mēs varētu maksimāli efektīvi palīdzēt visām būtnēm, es gribu sasniegt apgaismību. Ja? Kāda mārķa pēc? Kāpēc man jāsniedz apgaismība? Nevis es vienkārši tādu lietu. Lai palīdzētu tām citām būtnēm. Nē, nu, lai palīdzētu, ok, es arī varu iet uh, ārā ielās, tur, teiksim, cilvēkiem tur. Lai viņi arī nu, neciestu. <laughs> Saprast, kāpēc, ka tu gribi palīdzēt. Jā, jautājums ir par efektivitāti. Jo, ja mēs atceramies, kas ir apgaismība, vienkārši drusku to trivializējot visu skaisto stāstu, kas ir apgaismība, būtībā tas ir mūsu maksimālā potenciāla sasniegšana. Kad visas mūsu pozitīvās īpašības ir maksimāli efektīvākajā līmenī, un mēs esam atbrīvojušies no visiem mūsu trūkumiem. Ja? To ļoti labi raksturo tibetiešu uh, valoda, šis vārds, uh, kas tiek piemērots Budam, Sangie, uh, kas ir uh, teiksim, tā, pirmā daļa, tas sanktas, tas, tas, ka tur uh, tu esi atbrīvojies uh, no visa uh, traucējošā, ja otrādi, es nezinu, neesmu tibetiešu valodas speciālists, bet divi šie, šie salikumi vienkārši raksturo, viens raksturo to, ka mēs sasniedzam teiksim, tās uh, savas pozitīvās īpašības, ir attīstītas līdz maksimumam, viņas nevar vairs tālāk attīstīt būtībā. Un mēs esam pilnībā atbrīvojušies no visiem mūsu trūkumiem, no visām traucējošajām emocijām un ne tikai. Tātad, kas ir tie galvenie trūkumi, no kā mums jāatbrīvojas? Ir? Viņš ir divi veidi. Jā, tas ir tas, ir tas mūsu mērķis. Mēs gribam, kāpēc mēs to darām. Mēs gribam atbrīvoties no ciešanām. Tie afliktīvi un Piesādi. tāda tu to runā par. Jā, jā. Gudri runājot, jā, teiksim, ir divi veidi piesārņojumi. Jā, ir kognitīvas dabas <laughs> traucējumi un ir emocionālas dabas traucējumi. Un mums jāatbrīvojas no abiem. Jā. Un, teiksim, emocionālās dabas traucējumi, tas ir, teiksim, un kas ir galvenais emocionālās dabas traucējums, kas ir saskaņā budismu, kas nav uzreiz acīm redzams? Nezinu. Nezinu, jā. Kādā, kādā veidā nezinu iznāk, teiksim, tā ir aktīva, kad, kad, tu, kad tu nezini, kā, kā lietas pastāv. Tā lielākā, svarīgākā lieta mums jāaptur prātā, ka neziņa ir sakne. Ah, ja mums būs neziņa, visas pārējās lietas arī mums būs visas sliktās lietas, es domāju. Visas traucējošās emocijas, viņas sakņojās neziņā. Ja nav neziņas, tad nebūs arī visas pārējās traucējošās lietas. Un šī neziņa būtībā, kā jau arī Rīta teica, tas ir aktīvs, nepareizes zināšanas veids. Tas nav vienkārši tas, ka es nezinu kaut kādus faktus, ja es nezinu kaut kādas lietas. Man liekas, ka es zinu. Un es eh, rīkojos saskaņā ar šo zināšanu, bet es zinu pilnīgi nepareizā veidā. Es zinu pilnīgi otrādi. Un tāpēc tā, tā eh, neziņa nav vienkārši tas, kad, eh, ka, ka zināšanu trūkums, bet neziņa tiešām mums nav vienkārši neitrāla persona. Neziņa ir aktīvs ienaidnieks. Jo tas rada teiksim, visu laiku, un tas rada pamatu teiksim, visām pārējām lietām, tāpēc ka mēs nepareizi redzam, mēs balstoties uz to, mēs radām nepareizas reakcijas, kuras ir teiksim, izpaužās teiksim, gan vārdos, gan darbos. Līdz ar to pirmais jau faktiski nāk teiksim, tie atbilstošie uh, mums nu, visas tās uh, trīs indas, un tad tālāk var attīstīt visu šo, šo tēmu tālāk, bet svarīgākais ir teiksim, centrā tā ne, neziņas jautājums. Un, lūk, tas ir tas arī uh, variants. Uh, par, par ko mums jāpatur prātā, vienkārši, ka mums no tā ir jāatbrīvojas. Ja? Lūk, tā tad un otrs, teiksim, ir sarežģītākas lietas, ir vienkārši tas, ka mums vienkārši mums rādās. Lietas rādās ne tādā veidā, kā viņas pastāv. Ja mēs varam runāt par halucinācijām. Mums rādās halucinācijas, un šīm halucinācijām mēs arī ticam. Tātad pirmais ir teiksim, kognitīvas dabas problēma, jeb uztveres dabas problēma mums kaut kas rādās, uz ko mēs reaģējam. Tātad tā ir tā otrā problēma. Ja? Un tātad pirmais, mēs atbrīvojamies, eh, tipiski mēs atbrīvojamies no šīm traucējošajām emocijām, ja teiksim, tiem reakcijas veidiem, ka es vairs neticu tam, tām halucinācijām, kas man rādās. Un pēc tam, kad es esmu atbrīvojies, jau sasniedzot būtisku stāvokli, kas es atbrīvojies pilnībā no šiem visiem, visu veidu traucējumiem, tad man arī vairs nav šo halucināciju. Nu, tas ir teiksim, tas, tas, tas garāks eh, nu, teiksim, tas, tas ceļš, ir detalizētāks eh, ceļa redzējums. Un līdz ar to, protams, ir vienkārši, ir, eh, bet mums jāsāk ir kaut kur, kaut kādā līmenī, un tad, teiksim, tāpēc arī līdz ar to, teiksim, tas, ja mēs skatāmies, ir kā tas tie galvenie punkti, kas šajā tekstā tiek noklāt, tad varētu runāt, ka tur ir 12, varētu teikt, tādas galvenās tēmas, Un līdz ar to, protams, ir skaidrs, ka arī viņa svētība dalēlam divās dienās nepaspējas noklāt eh, detalizētā līmenī eh, visas 12. Ir skaidrs, ka viņš noteikti fokusēsies uz kaut ko, eh, kas viņam liksies, kas ir aktuālākais vai akūtākais un svarīgākais. Un tad ir pirmais ir faktiski tā tad ir apgaismības cēloņi. Saskan kaut kur ar iepriekšējo, iepriekšējās mācībās šo Pramana Vārtikas eh, teiksim, šo tekstu, kur arī mēs runājam par apgaismību, par apgaismības cēloņiem. Ja? Tad pirmais ir apgaismības cēloņi, eh, teiksim, otrs ir, eh, ir pakāpes, kā mēs meditējam par līdzjūtību. Jo, teiksim, visa tā, tā mūsu kustības pamats, bodičītas pamats faktiski atkal ir dižā līdzjūtība, ja? kas ir tātad mūsu vēlme, lai citām būtnēm nebūtu ciešana. Un pēc tam vēl nevis tikai vienkārši dažām šitā, šitām labajām būtnēm, lai nebūtu ciešanas, bet tām sliktām, un tām, lai ir viss kārtībā, vai ne? Bet nē, mums ir pilnīgi vienalga būtnes patīkamas, nepatīkamas, vai arī būtnes, kuras mēs nepazīstam, kuras mums ir vienaldzīgas, lai visām būtnēm, lai viņas visas būtu brīvas no ciešanām. Teiksim, tā ir tā vēlme, uz kura pamata mēs arī attīstām to, ko sauc par bodičītu, kas ir šis prāts, kas grib sasniegt maksimālo savu stāvokli, lai varētu maksimāli efektīvi visiem palīdzēt. Un tad, protams, ir tāda, mēs sākam ar šo līdzjūtības attīstīšanu, tām pakāpēm, kādā veidā tas notiek. Nākošais mēs nonākam pie trešās tēmas, ja, kas ir šīs apgaismības prāts, Nikblodičīti, brutāli runājot. Pēc tam, kā man šī apskata divas lietas, kas ir, teiksim, šis Kalme Baidīga un Special Insight latviski runājot, vai, vai vai šamatu un pašana, bet tas ir arī tikpat skaidrojoši. Ja, bet nezinu, tas ir tas latviskais, man liekas, tā šī mierīga pastāvēšana, tas, tas laikam ir, tas, tas ir ļoti līdzsvarots, ļoti koncentrēts prāta stāvoklis. Bet, kad tev ir kāds labāks, Nu, ne, mierīgā, man pareizi tā. Jā. Es tam nepiekrītu mierīgā uzturēšanā. Jā, mierīgā pastāvēšana. Nu, Kā nu baidīgi. Tas ir vienkārši, ka mēs, mēs, esam, mēs esam visu laiku tajā mierīgajā stāvoklī, bet tas nav tikai vienkārši tas, ka es esmu pilnīgi mierīgs un man nekas neuztrauc. Ne, ne, tas ir daudz, daudz vairāk. Tas ir ļoti fokusēts uh, prāta stāvoklis, ka mēs varam sienā saskaitīt atomus. Ja? Mēs redzam tik uh, spēcīgi lāzeri, uh, precīza, atra, uh, koncentrēta uzmanība. Tas ir tas eh, šis, eh, šamats eh, līmenis, un te, teiksim, tas ir, ir divi šie, šie faktori, kas mums ir jātīsta mūsu meditācijas praksē. Tātad ir šī šāmata, šī fokusēšanās spēja, un otrs ir šis īpašais ieskats, kas būtībā ir analītiskā spēja. Un līdz ar to teiksim, tad, mēs secīgi arī skatāmies, kādi ir nepieciešamie nosacījumi, Tad nākošā tēma jau ir nepieciešamie nosacījumi, lai mēs sasniegtu šo šāmatu vai, vai šo koncentrēšanās spēju. Tur ir pat kon eh, konkrēti ieteikumi, ja, kā, kā, kā vajadzētu izvēlēties vietu, eh, kādā veidā to vajadzētu praktizēt un tā tālāk. Ja. Eh, protams, atkal mums jāsaprot, ka ir atkal specifiski teksti, kuri izvērš daudz, daudz, daudz detalizētāk to, ko, teiksim, Kamala šī vispārīgi ieskicēja. Bet uh, jāsaprot, ka teiksim, tas vienkārši ir, ir, ir kā jau teicu iepriekš, tas ir tāds kā uh, galvenie pieturas punkti mūsu ceļā uz apgaismību. Ja? Tad, tad uh, šī šamats attīstīšana, tad nākošais ir atkal šie. Nākošā tēma, tātad jau sestā tēma, ir priekšnosacījuma īpašā ieskata gūšanai. Tātad tas, tas veids, kā mēs attīstām šo savu analītisko kapacitāti. Un tad, protams, ir tā e, interesantā lieta, ka mums var likties, e, ok, tad, kad es esmu pilnīgi mierīgs, kad prāts ir nekustīgs, e, tad nav iespējama analīze, kas nozīmē kustīgu prātu. Pareizi. Un, un, un, un tā ir tā lieta, ka normālā veidā tā arī mums ir. Mums mījās teiksim, šī fokusēšanās spēja, kad mēs esam pilnīgi nekustīgi, un tad ir analītiskā kapacitāte, kas, kas spēj analizēt, bet tad mēs sasniedzam to nepieciešamo priekšnosacījumu tālākai spēcīgai meditācijai prātu, kurš ir ļoti, ļoti koncentrēts, bet reizē ir spējīgs analizēt. Un to sauc par, par varētu teikt, šīs eh, mierīgās pastāvēšanas un īpašā ieskata savienību. Mēs esam šos divus faktorus dabūjuši kopā, un mēs spējam viņus abus divus utilizēt vienlaikus. Un tas ir milzīgs sasniegums nebūsim novērtēt to pa zemu. Arī šāda sasniegšana, ja, teiksim, kas ir pats zemākais, kā varētu teikt, pat līmenis, ir milzīgs sasniegums, kas prasa eh, nu, fundamentālu darbu. Ļoti precīzi, ļoti eh, mērķiecīgu, disciplinētu pieejamu, lai mēs to, to sasniegtu. Nu, un, eh, līdz ar to arī teiksim, tad, pat Kamala Šīla savā darbā arī apraksta, kā mums vispār vajadzētu organizēt savu meditācijas sesiju šie visi priekšnosacījumi, šīs eh, ievadošās, varētu teikt, sagatavojušās prakses. Un, jo mums jāpaturprātā, ka, saku, ka eh, šie eh, autori, ja, gan Kamala Šīla, gan arī aizsteidzoties nedaudz uz priekšu Lamuts un Kapa, tie nebija tikai teorētiķi. Tie nebija akadēmiķi. Neskatoties to, ka viņi, teiksim, arī bija, teiksim, viņi mācīja arī citus un tā tālāk, bet viņi bija praktiķi. Un tas ir, teiksim, tie, tas ir teksts, tās instrukcijas, kas rakstīts no viņa prakses. Un kas, teiksim, ņemot vērā viņu pieredzi un arī, teiksim, neskaitām citu meditētāju pieredzi. Un līdz ar to, teiksim, tas ir, ir vērts, teiksim, ņemt vērā šos, šos ieteikumus. Nu, tad, teiksim, ir nākošās ir tieši jau tīri praktiski, jā, teiksim, 8. un 9. tēma ir viena tēma, kā mēs praktizējam šamatu, jā, kā mēs vingrināmies šamats attīstīšanā. Un nākošais ir, teiksim, kā mēs vingrināmies šīs vipašanas īpašā ieskata attīstīšanā, un um, ar, ar, ar tīri praktiskiem norādījumiem. Nu, lūk, un, un, um, un tad ir, teiksim, tas ir uh, arī tā ļoti svarīga tēma, kas ir tā desmitā tēma, kādā veidā mēs sapludinām šīs šķietam pre, pretējās uh, prakses, uh, un, un, un tas ir tas, ka, teiksim, ka, protams, ka pirmais ir faktiski mums nav iespējams pievērsties fundamentālai analīzē, ja mums nav šīs koncentrēšanās spējas. Uh, ir arī, arī mūsdienu budismu meistari, kas saka, faktiski bez uh, koncentrēšanās spējas mēs esam diezgan bezspēcīgi. Mēs vispār neko nevaram darīt. Arī šādi dēļ faktiski arī savā uh, eh, čērjā runā par to pašu. Ka ne, vienalga kādas prakses mēs veicam, ja tās notiek bez fokusēšanās spējas, bez adekvātas koncentrēšanās spējas, viņu efekts ir ļoti minimāls. Un arī pat nopelni, ko mēs uzkrājam, ir diezgan minimāli. Tā kā šī koncentrēšanās, bet to mēs arī zinām visi no, arī no, no mūsu pašu ikdienas pieredzes, teiksim, jebkura, jebkura veida darbā. Patiesībā ir teiksim, tas, ja mēs nefokusējamies, mēs to eh, mēs nespējam vienkārši sasniegt rezultātu. Kas pat ir interesanti, ir vienkārši arī ja mēs padomājam, arī, ka tas pat redzams ir dzīvajā dabā. Ja, ja piemēram, eh, visi esam redzējuši noteikti visādos eh, National Geographic un tā tālāk ir zīves, kas ir kā milzīgā lielā barā vai ne, un teiksim kaut kāds uh, Liekas, eh, nu, kā viņas tik tur, tur viss eh, cieši kopā, kāpēc viņas to dara. Bet tā ir stratēģija, kā viņas izdzīvo. Jo tajā brīdī, kas eh, notiek reāla spēle uz plēsoņas, koncentrēšanās spēju, koncentrēšanās spēju uz konkrēto zivi. Jo, teiksim, kad šis, nezinu, piemēram, delfīns vai, vai vēl kāds cits plēsoņs triecās iekšā šajā barā, visas tās zivs pēkšņi pašķīst uz visām pusēm. Līdz ar to, ja, teiksim, tas, ja tu neesi nofokusējies uz kādu zivu, tu skrien uz vienu pusi, uz otru, un beigās tu nenoķer neko. Un tā ir tā lieta, kas īstenībā arī, kā mūsu apziņa, arī normāli strādā. Mums ir tik daudz neskaitām dažādu veidu traucēkļi, ka mēs metamies vienā virzienā, otrā virzienā, trešā virzienā, mēs nenoķeram neko. Un tāpēc mums ir nepieciešama šī spēja fokusēties, koncentrēties. Mēs izvēlamies kaut ko, un tad mēs to, to tā zivīte mēs arī skrienam līdzi, un to mēs arī noķeram. Pretējā gadījumā mēs it kā, it kā to zivju ir daudz, bet mēs nedabūjam neko. Lūk, tas tā man likās diezgan analoģija, kas diezgan labi raksturo īstenībā mūsu prāta arī darbību. Nu, lūk, un, un, un, un, un tad, protams, ir teiksim, tas, ka ļoti lielu daļu šīs debatas arī Kamala Šīla velta tam, uh, Eh, lai mums būtu apvienota gudrība un metode. Ja, tā tad eh, šī eh, realitātes izpratne un Botičita šis motivējošais faktors. Un norādot arī teiksim, tās problēmas, kas mums rodās, ja mēs attīstam kaut ko vienu un, vai arī attīstam tikai kaut ko otru. Kas ir tās problēmas? Ja mēs tā tīri praktiski paskatāmies, kur ir problēma? Mums liekas, mums, ja mēs konstatējam, ka mūsu visu problēmu sakne nezina, tā tad ir man vienkārši jātīsta gudrība, Un viss būs kārtībā. Tikšu vaļā no neziņas un sasniegšu apgaismību. Kā jums šāda teorija? Nu? Pat līmenis nelīdzēs viss, nāksies tik un tā, darboties vēl. Jā. Vienkārši, te mums atkal jāpatur prātā, ka mēs būtībā vienmēr runājam par trījiem uh, šiem, šiem varētu teikt, dīmeņiem eh, ir li lielais fundamentālais iedalījums. Jā, teiksim, ir eh, saucamā hinajāna, kas nav īsti lāga, teiksim, tāds apzīmējums, un mahajāna. Jā. Jeb eh, mazie rati, lielie rati, kas ir drusku, tas nāk, protams, no mahajānas pozīcijām, ka mēs paši piesprāžam sev medāli, ka mēs esam krutāki, mums ir lielāki rati, vai ne, un, un vispār līdz ar to visi vajag fame, bet drīzāk es teiktu, par cik no, no šīm šīm skolām, kas agrāk pastāvēja, pārstāvot šo iepriekš minēto, šo varētu teikt, mazo ratu virzienu, tagad ir izdzīvojis tikai viena. Iepriekš tur bija 18 skolas, ir teravāda. Mēs varam apzīmēt viņu teiksim, kā teravādas eh, skolu, vecējo skolu. Un, uh, mums arī jāsaprot, ka arī, teiksim, eh, tur teiksim, šis uh, arī saskaņā ar Mahajānas redzējumu, protams, ir tas uh, gudrības līmenis, ir teiksim, tā izpratne, kas mums jādabū par realitāti, ir viena un tā pati. Pat lai sasniegtu ārkārta līmeni, kas ir teiksim, augstākais līmenis eh, šajā, eh, teiksim, eh, varētu teikt, mūsu motivācijas lokā. Ko nozīmē, ka, ka mēs esam sasnieguši ārkārta līmeni? Mēs esam atbrīvojušies no ciešanām, jā. Un varētu teikt, teikt tas, bet tas taču ir baigi feini, un ko mums vēl tur vajag tālāk vajag? Vai vajag kaut ko? Kā, kā mums te mahajānistiem ir? Ko? Vajag bodičītu, vai ne? Kādu marku pēc? Nu, lai varētu arī citiem palīdzēt. Jā, nu, bet pagaidies atbrīvošos eh, pats no savām ciešanām, un tad citi paši. Mēs zinām, ka gal galā arī ir teiks teiks, ka gal galā būtas nespēja tās eh, realizācijas nodot, un tāpat katram būs jāatrad tas darbiņš pašai, vai ne? Nu, no, es izdaru savu darbiņu, un ziniet, uh, Nav forši, ka citiem ir sūdīgi. Tas, man liekas, ir muļķīgi dzīvot vidē, kur pārējiem sūdīgi, to vienam labi, vai ne? Man nu, liekas, nebūs. Bet es jau te nejūtu. Man, man, man tas neatstāja nekās, man tas problēmas neizraisa, vai ne, teiksim tā. Nē, nu labi. Uh, nu jā, tā, tā ir tā, uh, mums atkal jāpaturprātā, ja, ka mums jābūt drusku piesardzīgiem. Uh, šeit, protams, mēs runājam, šis ir arī Kamala Šīles teksts, ir Mahajānas teksts, rakstīts Mahajānas piekritējiem. Uh, Un, eh, līdz ar to tur teiksim, ir vienmēr te, eh, tā lielā vēlme ļoti norobežoties un ļoti pārliecināties, ka cilvēks neieslīgs vienkārši tajā svētlaimīgajā nirvānas stāvoklī, tātad atbrīvots no visām ciešanām. Viņš peldēs tur savā tajā mazajā burbulī, vai ne? Un, un teiksim, līdz ar to visi pārējie, nu, viņš to īsti neustver, viņš ir tādā, tā kā, nu, tādā svētlaimīgā letarģijā. Un, eh, līdz ar to, teiksim, tas ir tas, ka nereti, protams, eh, pat cik arī laika gaitā ir bijušas daudz diezgan strīdi nopietni starp eh, šo virzienu pārstāvjiem, eh, tad mums jāsaprot, ka arī nereti Mahajānas tekstos ir atrodami diezgan tādi, nu, gan iznicinoši apzīmējumi, runājot par, teiksim, par, par, par pats apzīmējums, hinajāna vai ne, teiksim, tā tad mazie rati un tā tālāk, ja, teiksim, kas ir virzieni, kas tiek uzskatīts par kaut ko tādu zemāku, uh, Eh, es teiktu, jā, tas varbūt ir, viņš ir limitētāks, viņš ir ierobežotāks, varbūt eh, savā motivācijas redzējuma ziņā. Bet mums arī nevajag, teiksim, arī kā mums Lāmas institūtā arī teica, ka nevajag nekad novērtēt pa zemu, teiksim, to arī līdzjūtības līmeni, kas piemīt eh, ārkārtīgiem, kas piemīt arī, teiksim, šiem praktizētājiem arī šajā līmenī. Neapšaubām, viņš ir, viņš ir ļoti, ļoti attīstīts, un mums atliek tikai cerēt, ka mums kādu dienu būs kaut kas līdzīgs tam. Un līdz ar to tas ir tas vienkārši ir tas, ka Mums nekad nevajadzētu noniecināt un vienkārši atkal tādā sektantiskā veidā, ok, mēs esam mahajāni, mēs te viskrūtākie un vēl tālāk, nu, vispār vadžrajāni, tas ir, nu, <clears throat> jā, nu, visi saprot, jā, tā kā, uh, tas ir tas, ka, ka, ka, kur mums nevajadzētu ieslīdēt vienkārši. Tas, man liekas, atkal mēs lieku lepnību radām, kas nekā, neko labu mums pašiem nedos. Nu, un, un, un tad ir teiksim, tas, kad arī e, noslēdzās teiksim, šī grāmata, arī tieši kas tiek tālāk attīstīta nākošajā grāmatā, tad ir uh, rezultāts vienkārši, kad mēs uh, izmantojam integrētu šo gudrības un uh, metodas praktizēšanu, un rezultāts ir kas? Apgājas. Jā, apgaismība. Ne vairāk, ne mazāk. Ne? Un līdz ar to teiksim, bet, uh, tur teiksim, tas detalizēti nav uzzīmēts, nav parādīts, ne, kā, bet tas ir katram jāsasniedz pašam. Lūk, tā kā ko viņa svētība Dalēlama akcentēs, ko viņš mācīs mums atliek tikai minēt, vai ne, izmantot savu gaišu redzību un gaišu zinību, vai ne, bet, bet es domāju, svarīgākais vienkārši ir sekot līdz mācībām un, un censties iespēju robežās neaizmigt. Jā, nē, nu, ja, ja kādreiz aiziet tēmas, varbūt par sarežģītu, bet es, es domāju, tiešām viņas vērtība arī cenšas cilvēks nenomocīt pārmērīgi briesmīgām sarežģītām lietām. Tur būs tēja, nav, nav. Ā, tur būs arī tēja, nav, nav, jā, ir kas, vai ne, tā kā viss ir kārtībā, mēs esam glābti, būs arī kafijas piedāvā, vai ne? Jā, varēs arī pazalēt kafiju kaut kur pa stūriem. Ok. Tā kā uh, viss būs labi, e, izdzīvosim. Otrs teksts, uh, otrs teksts ir uh, šīs uh, Lams un Kapas sarakstītais uh, vidējā līmeņa lamrims. Ja? Kas ir lamrims? Visi zin? Jā, lamrims ir tātad ir, ir, ir sižetiskā līnija, kas nāk no lamas atīšas, kad viņam savulaik tibetieši uh, Eh, teica, nu ir tās 84 tūkstoši, tur būdas mācības un tā tālāk, nu tur pats vēlns var kāju aplaust, vai ne, nu, no nu, kura gala un kā vispār tur to visu lietu darīt, ne, un tad līdz ar to tad eh, Lamatīša bija, teiksim, pirmais, eh, teiksim, kas uzrakstīja, teiksim, tādu skaidrojošu atkal ceļa aprakstu ar galvenajiem pieturspunktiem, vai ne, saistībā ar to, kas ir, teiksim, tās, arī varētu teikt, galvenās meditācija tēmas, Eh, kurām mēs ejam cauri, eh, tiecoties uz apgaismību. Ja? Un pirmā tēma ir kas? Guru. Paļaušanās guru. <laughs> Jā, paļaušanās uz guru, kas, kas īstenībā, es domāju, šajos platuma grādos ir diezgan eh, sarežģīta tēma, es domāju, un, un, un, bet tajos atkal, nu, teiksim, Indijā, Tibetā, nu, tā tas nāk pašsaprotama, ne? Un tad, protams, mums jāsaprot ir teiksim, mums būtu jāpārdomā, kas ir tās labās lietas, ka mēs paļaujamies uz guru, kas ir tās sliktās lietas, kas rodas, ja mēs nepaļaujamies uz guru. Un tā tālāk, vai ne? Teiksim, tās ir tās lietas, un, un šajā, šis teksts nav šausmīgi eh, garš, tur pavisam ir 42, 42 pantiņi, ja nemaldos, eh, eh, ne, meloju 45. Un, kas, kas arī, un viņi arī sākās, būtībā arī Lama Cankāpa no savas puses, viņš arī pauž vienkārši šo uh, savu uh, um, godbijību uh, saviem tiešajiem guru, bet arī teiksim, tiem, kas ir uh, devuši sākot jau no paša Budas šakiemunī, bet tālāk uz, pie, uh, uz priekšu teiksim, arī galvenajiem meistariem, kas ir nodrošinājuši uh, šo Mahajānas, varētu teikt, filozofiskās domas arī attīstīšanu, prakses attīstīšanu, un līdz ar to arī, teiksim, tad mēs secīgi ejam arī cauri līdz pat visam atkal, teiksim, apgaismības stāvoklim, un um, Es domāju, mēs eh, visi esam vairāk vai mazāk saskārušies teiksim, kaut kādās eh, lūkšanās, eh, dažādos, teiksim, arī citos ir nu, teiksim, Lamarim Čenmo, kas ir bie, bies un ļoti izvērsts, teiksim, teksts tāds. Un šajā gadījumā, teiksim, šis teksts ir īsāks, kondensētāks, bet visas galvenās tēmas, protams, arī tur ir atrodams. Ja? Un, tā kā es ne, varbūt šajā gadījumā es negribētu šausmīgi daudz iet šajā tekstā, jo es domāju, ka Viņa svētīja galā vienkārši kombinēs abus divus tekstus. Visticamāk, eh, kopā abi teksti būs pieejami, protams, eh, visās eh, pieejamajās valodās, tātad vismaz trijās. Ja. Angļu, jā, latviešu un krievu. Jā, trīs svarīgākās budismu valodās Latvijā, jā, tas ir precīzi, ne, tā kā, tā kā tas, tur, tur mēs, mēs, mēs redzēsim, bet vienkārši Es uh, nedaudz gribēju parunāt par, par Lamsu un Kāpu, kas, uh, protams, ir uh, kas pats par sevi ļoti fenomenāla uh, figūra Tibetas uh, budismā. Un, uh, kas, ir, protams, ir jāsaka arī, uh, tur ir daudz savījušās teiksim, patiesas lietas ar, uh, arī ar leģendēm, tā varētu teikt. Jo daudzos gadījumos arī vienkārši tas, ko viņš paveic, ir faktiski ir, uh, gan izvērtējums prātam neatverams uh, un gan izvērtējums leģendas vērts. Ir, protams, lietas, teiksim, kas nāk no tīrā, teiksim, no izdevuma iztika, ko mums ļoti grūti pārbaudīt. Nu, teiksim, tās, tā, un ir lietas, kuras mēs varam ļoti tieši pārbaudīt, piemēram, cik daudz viņš ir sarakstījis. Un viņš ir sarakstījis ne vairāk, ne mazāk, 19 ļoti avansētus tekstus gan par sūtru, gan par tantru. Un Lamats un Kāpējs saka, ka galvenais, kā es teicu iepriekš, viņš bijis gan teorētisks, gan arī dišs praktiķis ar uh, fenomenālām spējām. Ja? Līdz ar to teiksim, tas uh, nereti arī teiksim, eh, viņi arī Tibetā uzskata kā, kā otru budu. Un, un, un, un, kas ir interesanti, arī teiksim, ka viņam arī nu, šis dzimšanas stāsts apraksts ir līdzīgs teiksim, gan izē kā, kā budam. Ja, ka, arī uh, viņa māte pirms uh, Lamsona kapas dzimšanas jau uh, viņai bija dažādi veidi vīzijas, kas nemitīgi teiksim, tur atkārtojās. Un, un, uh, un, un, un tāds intensīvāks. Eh, kad viņš arī eh, dzīvoja, tad teiksim, viņš vispār viņai nebija nekādas sāpes vai ne. Un, un, Uh, viņš kā būtu gluži nesāk uzreiz staigāt, vai ne, bet, eh, bet nu, katrā ziņā atkal tās viņam tās, tās, tās spējas bija uh, ah, uh, ah, ļoti, nu, arī, var teikt, savā ziņā fenomenāls, jo viņš jau būtībā par, par mūku uh, tajā zemākajā līmenī jau tika iesaistīts jau, jau trīs gadu vecumā, vai ne? Un pēc tam tālāk, jau teiksim, astoņu gadu vecumā, ja viņš paņēma nākošo līmeni, un tad viņš ieguva arī šo vārdu Losangas drapa, kas dažkārt arī parādās, teiksim, lūkšanās, kas ir veltīts Slavam Sankāpam. Un tad jāsaka tā, protams, ka tie, kas ir varbūt arī saskārušies un drusku palasījuši Lamas kapu, ir jāsaka tā, ka viņš tiešām ir eh, ar ļoti plašu redzējumu, viņš bija arī ļoti daudz eh, mācījies, viņam bija ļoti daudz arī šie guru, bet eh, viņš arī, teiksim, pievērsās ļoti nopietni, viņš veic ļoti intensīvus retrītus, vienkārši pieminot vienu no šiem retrītiem bija, kur viņš veic kopā ar astoņiem saviem speciāli atlasītiem tuvākajiem mācekļiem, kur šī retrīta laikā uh, Viņš eh, veica 100 tūkstošu klanīšanos eh, katram no 35 eh, šiem atzīšanās budām. Ja. Būtībā 3,5 miljonus klanīšanās šajā. Un tas, tas, tas liekas Nu, tas jau liekas, godīgi sakot, jau no fantastikas sērijas praktiski. Un, un tad ir arī viņi saka, ka teiksim, tajā vietā, kur viņš to taisīja, tur esot pilnīgi nospiedumi palikuši, teiksim, akmenī vai ne, kur viņš eh, taisīja šos kronīšanos. Un tad viņš ir eh, veicis 1,8 eh, miljonus mandalas piedāvājumu. Ja? Un viņš izmantoja kā mandalas pamatu to bloķu, viņam esot bijis roka pilnīgi. Uh, asinīs jau, jau, jau nodrāst vienkārši, bet uh, viņš uzskatīja, nu, ka tas nav nekas būtisks. Un, un tā galā šajā ceļā uz, uz, uz um, apgaismību, ka tas ir, tas ir nepieciešams. Un kāpēc tas viss ir interesanti? Tas ir interesanti tāpēc, ka saistībā, ka viņam ir uh, uh, lamats un kapa pakāpeniski, var teikt, viņš uh, sasniedza spēju kontaktēties ar manģušrī, tātad uh, visu budu gudrības reprezentāciju, tā kā mēs spējam sarunāties kaut kādu cilvēku. Ja? Un, un um, tas, teiksim, tas sākās ar uh, viņš, ka viņš satikās ar tādu lamumu, uh, kas, ka, kuram no bērnības bija šīs uh, manģuši vīzijas, un šīs lama gribēja vienkārši pārbaudīt, vai tās viņa vīzijas ir kaut kas adekvāts, vai viņa vienkārši ir nu, tavo. Vai ne? Un, un, un viņš konsultējās ar Lamu Čakapu, un neprasiet man kā, bet Lamu Čakapu tomēr konstatē, ka tās vīzijas ir autentiskas, un tad viņš uh, arī izvēlējos šo lēmumu par, par, par savu skolotāju. Tas, no sākuma tas, eh, šis lēmums bija kā mediātors, ja tā varētu teikt, starp mani džušriju un Lamats un Kāpa, bet pakāpeniski, pakāpeniski. Lamats un Kāpa sasniedza šo spēju, ka viņš eh, spēja tiešā veidā kontaktēties ar mani džušriju un gūt no viņa mācības un, un, un arī padomus un ieteikumus. Ja? Un līdz ar to arī, teiksim, tas ir eh, tas, kas arī bija pēc man džušriju padomu, vienkārši lai lai mēs sasniegtu kaut ko, mums ir jāiegūt baigās pūles. Un, teiksim, arī šajā garīgās attīstības ceļā, ja mēs neesam ļoti motivēti, tā kā Lamacenko vienkārši kalpo kā lielisks piemērs tam, ka var sasniegt ļoti daudz, bet tam jābūt baigai spēcīgai motivācijai. Nu, piemēram, arī tas, tas stāsts, kā bija, ka, vienreiz, ka viņš arī vienkārši viņš bija aizbraucis no savas tās dzimtās puses projām, un viņš jau bija arī, eh, no sākuma viņš pats arī mācījās, pēc tam viņš arī mācīja eh, citus, un, un tad eh, vienkārši viņa māte bija aizsūtījusi viņam vēstuli, un aizsūtīja vēl tur, tur savus sirmos matus, vai ne, tiksim tā, lai viņš nu, tur tomēr atbrauc apciemot viņu, un, un viņš no sākuma, no, no tā pirmā viņa reakcija bija, jā, protams, ka viņš grib vēl aizbraukt arī uz to dzimto pusi, tur satikt savus tonieks un tā tālāk, bet tā viņš vienkārši pāanalizēja dziļāk, viņš saprata, ka, tiksim, kad, ka viņš Līdz ar to viņš tiksim, kā, zaudē tiksim, šās, šīs nu, garīgās attīstības ceļā. Vienkārši viņam reāli faktiski nav nepietiek laika visam. Ne? Un līdz ar to viņš vienkārši viņš tas, ka, nebija tas, ka viņš ok, jā, labi, māte, lai pastāv pie ratiem, es te tagad baigi attīstīšos un būšu baigi uh, svarīgs personāžs, uh, bet uh, viņš taisnot, viņš aizsūtīja uh, tanku, ar, uh, kurā viņš, viņš pats bija attēlots, un kas interesanti, kad uh, tā tanka pēc tam ar to māti, teiksim, nu, tā kā, jāsaka, jā, jāsaka, nu, video message, ja tā varētu teikt, vai nebija kaut kādā veidā ieprogrammēts. Viņi, viņi sarunājās ar, ar šo, šo māti, vai ne, un viņš arī to paudošo vēstu aizsūtīja, un, un māti tas ļoti arī aizkustināja, viņi bija, bija priecīgi, tā kā visiem bija viss labi, vai ne, teiksim, gala rezultātā, ja, un, un šādā veidā viņš teiksim, tas tas tāds iegūts pavisam īpašs uh, lietas. Un to, kam jau teiksim, arī Lamacāna kapa nebija tikai teorētiķis, viņš arī ļoti dziļi, ļoti fundamentāli, viņš ir tādu pašu traktātu kā šo Lamariņu Čemlo, viņš ir uzrakstījis arī par tantru. Uh, kā jāpraktizē tantra, atkal sākot no, no, no, no visiem pamatiem, vai ne? Un, uh, Un, un arī redzams, teiksim, arī, teiksim, viņš ir rakstījis arī par, par Jamantakstānu, kas teiksim, bija viņa, viena no centrālajām dievībām. Ja? Uh, Jamantaka tas ir būtībā maģuši uh, nu, tāda spēcīgā, kā dažkārt savas niknā izpausme, vai ne? Teiksim, tāda atkal gudrības izpausme vienā specifiskā aspektā, tādā spēkpilnā aspektā varētu teikt. Uh, Un, uh, viņš bija šīs uh, prakses uh, adepts, un viņš arī rakstījis komentārus par, par šo ņemantakas praksi. Kopā viņš ir sarakstījis saku, 19 sējumus. Uh, ļoti daž, daži no viņa darbiem ir ļoti, ļoti sarežģīti, uh, kur viņš analizē pieņemsim to pašu uh, tikai prāta skolas, uh, teiksim, šos redzējumus, viņu teorētiskos uzstādījumus, un, un, un arī var redzēt, ka vienkārši arī kā viņa paša uh, tas, tas redzējums ir visu laiku padziļinājies un paplašinājies. Un kas interesanti arī, ka viņš veic šos intensīvos retrītus, viņš ne tikai nodarbojās ar šīm visām praksēm, bet viņš paralēli arī nodarbojās ar uh, ļoti dziļu, intensīvu uh, tekstu studēšanu, kas bija saistīta ar realitātes izpratni. Ja. Un ka beig, beigās viņš uh, sasniedza vīziju, kurā uh, Buda Palīta, kas ir viens no teiksim, tādiem uh, jāsaka, Nagarģūnas, jau, uh, jau pēc tam Vienmēr, ja dēļ teiksim, šiem sekojošiem eh, skolotājiem, ir teiksim, šīs nu, teikt, augstākās filozofiskā virziena eh, balstītājiem, kurš viņam eh, sapnī deva svētību, vienkārši sveitot viņu ar uzliekot viņu galvas šos proģņu paramītas tekstus, un kas viņam ļāva, teiksim, uzreiz, teiksim, viņš, kad atmodās no šī sapņa, viņš vienkārši paskatījās tajā lapā, ko viņš bija lasījis tieši to, to beidzamo šo Budapelītas darbu komentāru, Un viņš ieraudzīja, teiksim, uzreiz viņš dabūja to, ko sauc par uh, inferential realization, jā, ja, teiksim, tas ir būtībā tādā intelektuālā līmeņa uh, tukšuma izpratne. Ja tukšana uh, izpratne intelektuālā līmenī, jā. Ja. Teiksim, tas ir pēc tam, protams, nākošais līmenis, ka mēs ejam tālāk dziļāk un mēs iegūstam arī tiešā veidā šo izpratni, jo šajā gadījumā mēs uh, tiekam klātam tukšumam caur konceptu. Bet tas arī ir milzīgs, milzīgs sasniegums. Ja, teiksim, kā viņi svētīgi galvām saka, ka teiksim, dabūt šāda veida realizāciju, tas ir tā kā zibens spēriens, ka tu pēkšņi vienkārši to apjēdz. Un pēc tam tev ir jāturpina strādāt tālāk, ir uz priekšu, eh, lai, lai dabūtu un nosēdinātu šīs eh, un varētu tiešā veidā uztvert šo tūkšanu. Tā kā tas, tas ir arī viens no tādiem, eh, tā, tādām lietām, kas, kas raksturo Lamu eh, Cunkapam. Tad, protams, Lamu Cunkapam Gandenam ir ļoti īpaša, teiksim, eh, sasaistie tā varētu teikt. Šī, šī centra nosaukums ir Ganden. Eh, un Ganden ir, teiksim, tas, tas pirmais no klosteriem, ko Lamu Cunkapu nodibināja. Būtībā caur Lamu Cunkapu Tibetā parādījās jauna, varētu teikt, šī budisma skola, virziens, ja, ko sauc uh, geologu tradīciju teiksim, tagad tā ir tā lielākā, vai ne? Geologs būtībā nozīmē virtuous, tas, tas nozīmē likumīgs. Ja? Un Lamats un Kapāns nodarbojās faktiski lielā mērā ar to pašu, ko nodarbojās Kamala Šīla. Viņš nodarbojās ar nepareizu prakses un teorētisko redzējumu izskaušanu, vai tā varētu teikt, pareizo, attīrīto prakses un morāli, ētiskās uzvedības principu ieviešanu. Un līdz ar to teiksim, šis ehm, Gelūga ehm, klosters, ehm, pirmais no Gelūga šiem, šiem klosteriem, eh, tātad eh, bija šis Ganden. Un Ganden tas nozīmē it kā tāds eh, priekpilns, priekpilnais. Patiesībā tas arī tibetiešu valodā tas ir apzīmējums manģuši tīrajai zemē, šis Ganden. Un, līdz ar to, teiksim, pēc tam jāsaka, ka viņa sekotāji nodibināja arī, teiksim, nākošos, kas bija lielākos, tagad būtībā arī tagad ir šie lielākie klosteri, klosteri universitātes, ja, tas ir uh, eh, eh, Sēra, Drepung un Gandens, uh, kas, kas ir šīs uh, gelūp tradīcijas ietvaros un, un, un kuros uh, savulaik bija desmitiem tūkstoši mūku. Tagad šie klosteri, protams, uh, līdz ar ķīniešu uh, okupāciju, uh, Tibetas okupāciju, tad, protams, šie eh, klosteri pat daudzos gadījumos tika eh, fundamentāli iznīcināti, jā, jo, teiksim, arī eh, tas, kas, ko investēja Lamats un Kāpā, arī, teiksim, piemēram, viņš arī, viņš investē, viņš, viņš ir četras lietas, ar kurām uh, Lamats un Kāpā ir iegājis, var teikt, uh, vēsturēm, kas interesanti, tie neviens no tiem nav viņa rakstu darbi, jā. Ja? Eh, es vienkārši arī pats pēc sevis tā interesi pēc eh, izrakstīju šīs četras lietas, vai, vai, vai jūs zināt, kas ir četras lietas, ar kurām Lāmas Čakap ir ļoti slavens? Nē, acīm redzot, es saku, tajā laikā tas bija iespaidīgi, bet tas vēl nebija tik ļoti, acīm redzot, eh, bet labi, tad vienkārši tās četras lietas ir, pirmā, teiksim, no tām ir, ka viņš, viņš atjaunoja Maitrejas statuju. Un uh, viņš arī uh, eh, 1400. gadā viņš arī uh, šo atjaunoja šo gandrīz izpostīto maitrejas statuju un, un arī iedibināja lūkšanu festivālu, tādu varētu teikt lūkšanu maratonu, kas bija saistīts ar to. Uh, vispār šīs lietas viņam labi padevās, jo otra lieta ir tas, ka viņš arī Lhasā 1409. gadā iedibināja tradīciju, kuri dzīvo līdz šai, šai baltajai dienai, uh, Un tas ir eh, šis eh, lūkšanas atkal festivāls, kas, kas eh, sākās, ir lielais lūkšanas festivāls, kas, kas um, turpinās, teiksim, kas sākās katra uh, jaunā gada uh, pirmajās divās nedēļās. Ja? Tātad sākot no Losara, pirmās divas nedēļas ir šis, uh, uh, jā, jā, man labs. Jā, jā, lūk. Teiksim, visi, visi mēs zinām monlam, vai ne, bet, teiksim, tātad, uh, To, ka to ir ietekmējis lamats ar kapteiru, mēs arī nezinām. Kas ir vēl interesanta lieta, ir teiksim, tas, ka kopā ar savu skolotāju Rendau viņš arī vēl viena teiksim, būtiskā lieta ir tā, ka viņš vairāku mēnešu garumā mācīja mūku disciplīnu šajā Namcē Dengas apgabalā. Un, kas bija ļoti svarīgi, tāpēc, ka arī mūki bija palaidušies, eh, ja tā varētu teikt, eh, dažādos neceļos, ja, un teiksim, dažādos veidos interpretē, ko var un ko nevar darīt. Un līdz ar to viņš, viņš atgriezās atkal būtībā pie šīm eh, tīrajām tradīcijām, varētu teikt, striktākām tradīcijām, kas jau nāca būtībā no šiem kadāmpas gešiem, ja, teiksim, tāpēc arī gelu tradīcija kādreiz arī sauc par, par, par, par jaunu kadāmpu tradīciju. Ja. Tagad tam ir drusku cits eh, pie, pieskaņa, diemžēl, balsot, bet es negribu iet eh, šajā eh, visā niansē, kas ir saistīts ar šiem jaunajiem kadāmpām. Un, un jā, tad teiksim, šis Ganden klosteru nodibināšana, kas ir pie, pie Hasas, ka tā ir, teiksim, ir arī, tas bija, teiksim, tātad viņš pabeigts tika 1410. gadā, Tad 415. gadā tur tika izbūvēts speciāls uh, zāles, teiksim, kas bija paredzēts tankām. Tad tur teiksim, uh, bija atbilstošas um, statujas, kas tika 1417. gadā izvietotas uh, šajā klosterī, bet viss tas tika iznīcināts 1959. gadā, kad ķīniešu visu to vienkārši saspridzināja un visu, visu to, to iznīcināja tas, tas ir gājis zudībā. Bet, um, kas ir interesanti, ka Lams uh, Cankāps, teiksim, šie, šie darbi, ko, ar kuriem mēs viņus labāk pazīstam, viņš ir, te, manuprāt, vislabāk zināmais Tibetas uh, uh, filozofs. Budistu filozofs, kas, kas vispār ir zināms, vai ne? Uh, tas ir kā reizi, kā ir pats tāds tā kā gan izēja otršķirīgais uh, faktors, vai ne? Un, uh, kas uh, varbūt nemaz tik plašai publikai nav, nav pazīstams. Ja? Tad, līdz ar to varētu teikt, ka eh, šis, eh, šī būtne savā īsajā, pietiekoši īsajā dzīvē, viņš nodzīvoja 61 gadu, uh, paspēja izdarīt tik daudz, uh, kur daudziem cilvēkiem būtu vajadzīgs vairākas dzīves īstenībā. Gan iekustinot dažādas lielas procesus, gan, gan arī iedibinot vai teiksim, palīdzot eh, norientēties dažādu veidu teiksim, tā laika arī prakses un teorijas strāvojumos. Un, eh, teiksim, tas tās, tās, eh, tās spējas un dotības viņam tiešām bija apbrīnojams. Viņš jau praktiski no kaut kāda trīs gadu vecuma bez īpašas mācīšanās viņš spēja jau izlasīt un no galvas iemācīties tekstu zibenīgā ātrumā. Un, teiksim, viņš, vienmēr uzvarēja visādi veidi. Tipietiešām bija populārs arī, es saprotu, ka arī tagad vēl teiksim, tāds uh, iegaumēšanas, uh, jeb, uh, nu, atmiņas vingrināšanas uh, sacensības, ja tā varētu teikt. Un, ka, ka tā, tā būtība tāda, ka vienkārši ir noteiktā laikā, ir iet vienkārši no galvas vienkārši iekaļ tekstu vai ne tās, tās uh, lapas, kas ir tās tibetiešu grāmatēs, tās pakčas. Uh, Eh, un kurš vairāk, teiksim, tās labas spējas iegaumēt, un ka Lamca kapa lielu pārsvaru vienmēr spēja, teiksim, eh, eh, tā ka viņš bija ļoti gan intelektuāli apdāvināts, jāsaka, gan arī ar ļoti, es teiktu, tādu stingru mugurkaulu, ļoti, ļoti disciplinēts arī bijis, un vienlaiks arī viņš bijis ir tomēr tāds ļoti vienkāršs un pieejams, un tas arī, kas interesē, man patīk arī, ja paskatās arī tīri, mm, Tīpat no filozofiskās teiksim, debats viedokļa, ja, jo arī uh, autori ir dažādi. Ja, un, teiksim, galvenie divi skolnieki, ja, Gelcapžģē un Kedrupžģē, uh, Gelcapžģē ir līdzīgāks pēc savu stilu Lamams un Kapam, kas ir, teiksim, tāds ir, uh, uh, viņš ir uh, tāds um, neagresīvs, viņš ir uh, vairāk, teiksim, tāds, ka tiešām iesaisties tajā debatē nevis tādā asā, agresīvā veidā, bet, bet nu, uh, Eh, kad iesaisties tādā arī to izprotot to pozīciju un ne, nevēršoties nekādā veidā ne, ar, ar kaut kādiem tur, nezinu, personīgiem apvainojumiem, ir vēl kaut ko tādu. Kas, starp citu, arī pat indieši jau uh, filozofiskajā tradīcijā nebija nekāds retums, vai ne, ka tie, eh, tikai galīgs puļķis var uzskatīt kaut ko tādu, vai ne, un to pilnīgi mierīgi varēja rakstīt kaut kādā zinātniskajā traktātā, vai ne, un kā uh, šie grūtgalvīši uzskata, vai ne, tad, piemēram, vai ne, kaut kādā līdzīgā te, veidā pilnīgi mierīgi to varēja uh, ierakstīt, vai ne, un tas tad, ja mēs atceramies no Pramana Vārtikas kaut vai teksta, tad arī tur bija tādas interesantas visādas tēzes. Tā kā es domāju, ka, uh, es domāju, ka vienkārši es uh, teiktu, ka, ka šie divi teksti ir ļoti labs uh, pamats, uh, kas dod, teiksim, pietiekoši skaidru, teiksim, šo redzējumu attiecībā uz to, kā uh, mums būtu uh, jāorganizē savu praksē. Un, protams, atkal kaut kā detalizētāki jautājumi, tas ir, to mēs redzēsim, ko viņa svētība dalēlām akcentēs un, un uz ko viņš vairāk fokusēsies. Bet, nu, katrā ziņā divi lieli autori, viens indiešu, viens uh, tibetiešu, bet abi divi ar ļoti lielu uh, nozīmi, ar, es teiktu, tādu izšķirošu, sakārtojošu, attīrošu nozīmi Tibetas budismu attīstībā. Gan Kamalashīla, gan, gan uh, eh, Lamsankārpa kā, man liekas, diezgan grūti būtu atrast kaut kādus uh, izcilākus vēl autors, kurus uh, varētu uh, plašām tautas masām vēstīt un kas, kas uh, maksimāli labi ļautu parādīt šo budismu taku. Okay, tas ir tāds uh, pārskrējiens par to, kas mums ir sagaidāms. Uh, protams, uh, kas tur īsti būs, to mēs redzēsim. Un, uh, līdz ar to vienkārši gatavojamies, noskaņojamies, palasāmies. Uh, un, un cenšamies vienkārši sekot līdzi, un tad jau viss jau būs labi. Vai kādi jautājumi? Jā. Jā. Man e, ir jautājums par Bodhičitas e, jūsu skaidrojumu, jo Drigulka Bjulinijā mēs uzskatām, ka Bodhičita ietver sevi ne tikai metodu, tas ir līdzvietību, bet arī viedumu. Mm -hmm. Un otrs jautājums man būtu par termina viedums nelietojumu jūsu stāstījumā. Un, uh, gudrība un viedums, kā jūs salīdzināt šos divus terminus? Nē, es labāk teiktu, protams, viedums, jo um, tiksim, gudrība mums pārāk asociējās vienkārši ar to, ka ir, uh, man ir, uh, es zinu daudzus faktus, piemēram, ja? Mhm. tā, tā varētu būt. Ļoti uh, nu, um, gudrs nu, cilvēks. Jā, it kā mēs sakam gudrs cilvēks, bet patiesībā vienkārši cilvēkam ir daudz faktu. Ne? Viedums, manuprāt, jau ir tas, tas ir plašāks, dziļāks, Un, uh, līdz ar to arī mēs varam arī runāt arī par šīm uh, trim gudrības veidiem, arī nezinu, pat, uh, kur, kur beidzamais varētu teikt, man, manuprāt, būtu tāds dziļākais, tas ir tāds vairāk vieduma veids. Bet tomēr es teiktu arī, ka tas ir vieduma un metodas, teiksim, tas, tas apvienojums. Kaut gan, Man liekas, tas, tas ir vairāk arī jautājums, cik daudz mēs paši piešķiram teiksim, šiem, šiem vārdiem. Jā, un latviešu valodā viņi vēl nav nosēdušies teiksim, tā, ka mēs tur zinātu viennozīmīgi. Okay. Mums ir jā, jāaptur vienīgais prātā, ka gudrība ka tas nav vienkārši intelekts. Jā. Tas, tas, ir, tas ir daudz vairāk, uz to balstās redzējums. Uz, tā, uz to mainās, teiksim, ir pilnīgi mainās arī mūsu attieksme. Kas arī mums galā rezultātā, protams, e, noved arī pie, pie, pie bodičītas. Jo, jo teiksim, tādā ziņā, ka uh, bodičītu mēs pilnībā varam aptvert, e, uztvert tikai tad, ja mēs patiesībā uztveram realitātes būtību. Jo, ja mēs uh, neuztveram realitātes būtību, tad arī teiksim, tam, tam bodičītē nav nekāda pamatīga. Mm. Līdz ar to viena pati nedarbosies. Jā, viņa viena pati nedarbosies. Un līdz ar to vienkārši, ja mums būs tikai līdzcietība, tad tas, teiksim, tas, ir, tas ir tāds tas ir akls redzējums. Un tāpēc arī vienmēr tiek teikts, ka visas teiksim, tās pārējās piecas paramītas, ja bija pilnveidošanas, viņas tiek mm. attīstītas, lai nodrošinātu teiksim, šo, šo gudrību. Ja precīzāk, bez gudrības tas ir tā kā tāds akls milzis. Viņš jau var būt spēcīgs, bet viņš nezina, kurā virzienā rakt. Tāpēc Viņas nevar nodalīt. Manuprāt, viņas tiešām nevar jā, nodalīt. Ne? Nav, tāpēc mums Diguna kā Juliņās stingri par to runā, teiksim, līdzcietība un viedums. Nu, mēs lietojam terminu viedums. Jā, Aha, ļoti labi. Jā. Ļoti labi. Nē, es, es arī e, piekrītu, ka viedums ir plašāks, un, un, bet e, man arī godīgi saka, gudrība arī liekas, ir <laughs> gudrība, gan, gan tas labi. Tas ir ļoti labi, bet kā jūs teiksiet par akadēmiķu, jūs teiksiet, viņš ir ļoti gudrs. Jā. Un kā jūs teiksiet jā. par Cankapu, viņš ir ļoti gudrs, nu, bet tur taču ir milzīga atšķirība starp akadēmiķu gudrību un Jā, bet, j, j, bet es teiktu, ka Lam, Lamam Cankaram neapšābām piemet arī akadēmiķu nu, no, nu, Nenoliedzam, tikai tā bija jā. daudz dziļāka. Daudz dziļāka, tur tā lieta, ka, nevis, ka galvā vesela biblioteka ir un teiksim, ka to, mm. to brīvi tiekāši var izmantot un, un, un tā. Bet, eh, jā, protams, tas ir eh, viedums, kas, kas, kas ir plašāks. Jā, un, un, dziļāks. Bet, eh, manuprāt, vienkārši arī nav jau milzīgi liels starpības. Ja, teiksim, ir vienkārši tas arī, kas ir interesanti, ir Tibets, eh, budismu vienkārši dažādās tradīcijās, vienkārši ir dažādi akcenti. Un, un teiksim, vienkārši par cik, un kāpēc tas tā ir, tāpēc, ka arī pat Tibetā cilvēki bija dažādi. Ne? Un līdz ar to, teiksim, viens uzrunā kaut kas viens, un cits uzrunā kaut kas cits. Un līdz ar to, teiksim, tas ir tas arī, kad uh, mēs. Uh, Līdz ar to ir teiksim, dialogu tradīcijā ir ļoti liels tas uzskats, kas, kas arī nāk. Teiksim, būtībā tas jau nāk no, no sakļu tradīcijas, ja, jo, teiksim, kas, kas bija pirms dialogu tradīcijas. Uh, milzīgais lielais uzsvars uz mācīšanos. Jā, un uz filozofiju. Jā, uz filozofiju. Kamēr drigunka jūtā ir meditācija, jā, kas ir jā. kas ir jāatverš. Jā. Un līdz ar to, bet es teiktu, protams, ka eh, atkal, ja, ja skatās no Lamsokāps viedokļa, ok, uh, Un te, te, te tā svarīgā lieta ir, teiksim, ok, bet par ko tad es meditēšu? Un līdz ar to, ja man nav tās iepriekšējās eh, pakāpes aizpildīts, ne, tad, teiksim, tad, tad ir problēma, jo kad es varu eh, eh, labāko nolūku vadīts vai ne, enerģijas pilns, es varu aizarties pilnīgi nu, ne tajā virzienā. Vienkārši tas tas jautājums, ka mums ir jāsāk, tiksim, tomēr secīgi būvēt to, to, to viedumu arī no, nu, no, no pamatiem un, un tā. Filozofijas. Jā, jā, jā. Kādu vēl jautājumu? Es, protams, nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Nu, tas bija otrs lēmums, un kāpēc skolnieki. Jo viens bija tas eh, maigais piekritais, tad kāds bija tas, jā, un kāds un bija tas, jā. tas bija, teiksim, tāds diezgan uh, interesanti, mums laikam te, kurā bija, mm, Tā nav tik labi redzams. Ir, eh, tāpēc, ka vienmēr arī pat tiek figūras arī tiek attēlots. Viens ir, viens ir tiešām tāds uh, Eh, maigāks un smaidīgāks, un otrs ir tāds diezgan nu, tādu, tāds, nu, tā skarbu sejas izteiksme. Nu, viņi tiešām teksts arī atšķirās. Viņš ir tāds, nu, tāds agresīvāk, uzbrukošāks. Un, un, kas interesanti, ka Jānis Čaksteņš eh, ir eh, pirmais Gandena tripa. Tas ir tāds Gandena troņa kā turētājs. Tas ir augstākā, varētu teikt, amatpersona geologu līnijā. Ja? Tas teiksim, ir tāds, no tā ir iekšējā birokrātija, ja tā varētu teikt, bet, bet nu, tas ir atkal tā struktūra, kā veidojās. Uh, Un, uh, viņš bija pirmais, un pēc tam Ketrūks ģērbis, tas bija nākošais, kā, kas, kas, kas, kas uh, pārņēma. Un līdz ar to uh, tas atkal ir, tā, tas ir vairāk galvas jautājums. Ja? Teiksim, mēs arī zinām, ka arī pat debatētā ja? ir kāds, kas vienkārši viņš ir tā, nu tā, nu tā mierīgāk, ja tā varētu teikt, iejūtīgāk, netik šausmīgi, nesaudzīgi, vai ne? Ketrūks ģērbis tā, nu tā, tā ļoti tā tieši un ļoti nepārprotami. Uh, un tur arī teiksim, nekautrējās teiksim, izmantot skarbākus vārdus attiecībā uz oponentiem. Ja? Tā kā tas ir tāds... Džokcēna versija. Nu jā, tas ir... Zakšķēns, tas ir vēl, vēl, vēl cits drusku vēl pat stāsts. Ne, nu, tā kā vispār Mahamudra un Zakšķēns, kas ir, teiksim, tās cit, cit, citas vēl sistēmas, ja? Tam vēl jautājumu. Visi entuziasmi pilni gatavi ar... Uh, doties. Nē, man vēl jautājums, jā, tieši Tiešām. par, jā, jā, par, par kādā veidā gandrīz tripa tiek izvirzīts. Jo... Vai tā ir baigta garā procedūra? Kā tas, kā tas notiekās? Oi, uh, tur ir pirmā kārta, uh, tur nevar gluži kurš katrs tikt. Uh, tur pirmais pat, patiesībā ir nosacījums, ka tev jānodzīvo pietiekoši garš uh, laiks. Uh, kāpēc? Tāpēc, ka tev ir jāspēj izcirkulēt cauri. Uh, Tev jābūt abatam, uh, teiksim, uh, galvenajā, teiksim, tajā. Uh, es, es precīzi to, eh, to procedūru neaprakstīšu, bet tur katrā ziņā ir vienkārši tas, ka uh, eh, no tiem piesiem, kas ir uh, abatiem, teiksim, tur sēra drepa un, un, un, un, un, un gandens, vai ne, no tiem, tad pēc tam atkal ir vēl, vēl divas tātriskās koledžas, tev jā, jāpabūt arī amatā tur, un tad tu, teiksim, tur tālāk, tur virzies uz priekšu, atkal no tiem kandidātiem, atsakot, tu veik pa tām uh, ka tu esi izgājis arī šos, eh, varētu teikt, abatu eh, līmeņus, un tad tu tālāk tur ej uz. uz Es tiešām de detaļas nezinu, tibetieši vienmēr tur mākslinieks eh, to visu to stāstīt, to, to visu stāstu. Ah, nu, varbūt uzzini, teiksim, var aprakstīt to detalizētāk. Tur viņiem gara sarežģīta, diezgan birokrātiska procedūra, bet, bet, bet faktiski, un, un visi arī zina līdz ar to, ka, teiksim, okay, ka tur izvēlās faktiski pēc šitā, šitā, šitā, ka viņam ir bijis iepriekšējās jābūt karjerā, teiksim, ir šitām, šitām, šitām, šitām pozīcijām. Un pēc tam tikai, un nereti teiksim, tas gadās, ka teiksim, tas ir kaut kāds, tu, nu, principā 70, 80 gadu vecumā tikai tu vari tikt tajā pozīcijā. Jā. Tā kā savā, savā ziņā izdienē tev jābūt arī kaut kādu noteiktu laiku, jābūt bijuši. Tāpēc arī mainās, teiksim, arī mainās jābūt. Tas nav tā arī, ka tajās uh, klosteru universitātēs, arī tantriskajās koledžās, ka te tur ieliek uz uh, Eh, par, par abatiju varētu tā kā rektoru vai ne, un, nu, tad tu tur drillē līdz mūža galam. Nē, tu, visu laiku notiek eh, rotācija, visu laiku viņi, viņi mainās, viņš iet un līdz ar to, teiksim, eh, atkal tiek izvēlēts nākošais un, un tā. Tas ir Indijā, jā? Tagad. Tagad Indijā, jā. Mhm. Bet tur ir gan, gan sarežģīta birokrātija iekšējā. Un, un, Visi, bet, bet kas ir interesanti, protams, arī tas, ka ir jāsaka tā, ka šie uh, nu, praktizētāji uh, Iepriekšējais arī Gandena tripa, kad mīra, viņš arī bija, teiksim, arī eh, bija eh, ar šo tukdām praksi, vai ne, un kur viņš bija tas pat, ko, ko eh, rietumnieki ir samērījuši, teiksim, kas notiek nāvs laikā, ne, un viņš bija, man liekas, desmit dienas, cik viņš ilgi bija, teiksim, viņš arī bija šajā nu, stāvoklī, jā, jā, kaut kur, un, un, un kas ir diezgan mhm. interesanti, tā varētu teikt. Tur, tur atkal tās parādās tās uh, pilnīgi gan mistiskās lietas ar dzīvību un nāvu, un teiksim, kas, kas īsti notiek kurā brīdī. Un, Tāpēc, eh, kas ir interesanti, ka viņi it kā ir funkcionāri, varētu teikt, no vienas puses, vai ne, ka, teiksim, šāds abats, vai ne, Un tas tas interesantais jautājums, kas man vienmēr ir, teiksim, bet par godu laiku viņš pamanās, teiksim, meditēt, vēl kaut ko tādu. Ne? Jo, <laughs> nē, nu kā, nu ņemsim vērā, teiksim, ja tev jāvada, teiksim, Klosteru universitāti, kur ir kaut kādi 10 tūkstoši studenti. Ja? Tas nozīmē, ka tev ir jāatrod veids, kā viņus pāidināt, kā nodrošināt visas tās eh, telpas, kā nodrošināt to visu viņas ar apģērbu un tā tālāk. Tā tālāk, tā tālāk. Tā ir kaudze problēmām. Ja? Nerunāsim par to, ka, protams, tev vēl viss ir mācību programmas nodrošināšana Tādēļ, teiksim, ir eh, regulāri, teiksim, noteikti eh, arī tikšanās ar viņu svētību galā, kurš atkal dod, teiksim, tur eh, reizi gadā viņiem tur tos novēlējums, ko vajadzētu izdarīt. Tas ir, teiksim, novēlējums, tas, ir, tas nav tā, nu tā, <laughs> ka vienkārši, ok, jā, viņš tur tā kā teica, bet mums tur tā kā nesanāca, vai ne, teiksim, nav tā, vai ne, un tur atkal ir daudz visa kā, kas ir jāizdara, vai ne, un tas ir, un tad pa starp vēl visam šitam te vēl paspēt kaut kur meditēt, un tāpēc vienmēr ir tas tā lieta, vienmēr, ja jūs parunāsiet kādu no gešiem, ja, viņiem vienmēr ir, teiksim, tas, Viņš pabeidz to savu klosteru universitāti, viņam tas sapnis ir, vai ne, ka viņš ies meditēt, vai ne? Un, protams, ja viņš ir labs, vai ne, viņam tiešām viņš ir pirms tam pierādījies tajā klosteru universitātē, pēc tam 20 gadiem, ka viņš ir nomācījies, tad tipiski viņa ņem un aizspēlē kaut kur par, par kaut kādu, nu, teiksim, jau kaut kādā klosteru universitātē, nezinu, tā kā, no sākuma varētu teikt tā kā mācību prorektoru, ja jau vēl kaut ko tādu, vai ne, pakāpeniski jāmācās kaut kur citur, un pēc tam viņš tur aiziet, un visu, visi viņa sapņi, vai ne, par, par to meditēšanu un garajiem retrītiem, izpaliek. Bet tad tas jautājums, ir, kas ir interesantākais, ir pēc tam, kā viņš tomēr tiek pie tām, tām, tām spējām un vispārējā. Eh, ja, nu, un strādā. Nē, nu, tas ir tas interesantais jautājums. Jā, eh, ka, ka, taču atrod to iespēju kaut kur arī tomēr uh, eh, pamedīt un pietiekoši ilgi, jo, teiksim, tāda līmeņa, es domāju, uh, tāds līmeni, lai tu varētu to tūkdām nodrošināt meditācija, kad uh, kas ir tātad, eh, tu izmanto nāves skaidrās gaismas stāvokli, ja, ka tu spēj pārvaldīt savu prātu līdz tādam līmenim, nu, tas ir, man liekas, tas ir baigais treniņas sasnieguma līmenis, un, protams. Kas liecina vienkārši to, ka tu uh, spēj, acīm redzam, es saku, visi tie apzināties, sapņošana un tādas visas lietas, tas vispār ir pilnīgi piece of cake, vai ne? Viņš, viņš spēj noturēt uh, to apziņu, uh, no nomoda stāvokļa, aizmigšana, sapņošana, pamošanās. Un, teiksim, šeit ir līdzīgi, teiksim, bet tikai daudz intensīvākā veidā. Ne? Jo tibetieši vienmēr saka, ka teiksim, ir, ir šī paralēls. Visi, visur dabā teiksim, ir kaut kāds ir, ir paralēls, ka procesi nav tādi paši, bet viņi ir paralēli. Tā varētu teikt, nu, tā kā ir sezonalitāte, piemēram, mēs zinām, gada laikiem, kā ir aizmigšana, pamošanās tur un nomods stāvoklis cilvēkam. Tāpat arī, teiksim, ir arī šī dzīvošana, miršana, pārdzimšana. Jā, teiksim, atkal, līdz ar to teiksim, tas ir tas atkal cikliskums, eh, procesi līdzīgi, eh, sabrukšanas, apziņas sabrukšanas, pēc tam apziņa atkal rašanās, teiksim, šis eh, ir pāriešana no viena smalkuma līmeņa uz citu, vai ne, bet, bet nav gluži tas pats, un tāpēc nav skaidrā gaismas, teiksim, tas prāta līmenis ir viss, viss, viss smalkākais, un Līdzīgs mums līmenis ir atkal skaidrās gaismas līmenis, kad mums ir teiksim, bezsapņu miega stāvokļi, bet tas ir tomēr vienalga, viņš ir rupjāks nekā tas otrs. Tāpēc atkal teiksim, jāaiziet atkal dzakšanā, vēl teiksim, tur atkal, kad mēs sākam runāt par to rikpas stāvokli un, un, un, un, un citiem, teiksim, tas ir atkal ir, atkal jāsaprot, par ko mēs īsti runājam un, un kurā uh, vietā mēs atrodamies. Tas, tas, Daudzos gadījumos es saku, tāpēc arī šie, šie teksti, kas ir ceļš tantriski teksti, ir, principā viņas var izlasīt, un, bet no tā nekas gudrāks tu nepaliec īstenībā. Vienalga, jo teiksim, tas ir Tāpēc, ka tas ir viena profesionāla instrukcijas rakstīts otram profesionālim. Tad, tu, teiksim, tur, protams, ir, tur no galvas to iemācīties, to tekstu, bet neko no tā tāpat iztaisīt nevar. Ne? Varbūt paldies Dievam. Ne? <laughs> Kas tai eh, rindiņai vajag skaidrojumu, ja skolotājs katru rindiņu skaidro? Ko tas nozīmē? Jā, jo vienkārši, ko tas nozīmē? Vienkārši tāpēc, ka daudzos gadījumos vienkārši tu izlasi to tekstu. Nu, nekas pilnīgi. Jo tāpēc, ka tu nereti tur tiek runāts analoģijās kaut kādās, vai ne? Un tad, tu, teiksim, tu skaties, un, un, un kādreiz toreiz vispār ir pavisam kriptiski, vai ne? Tur kaut kas tur ir, eh, nezinu. Eh, šiem diviem izšķīstot parādās trešais, un tad vēl kas, nu, kas tur apmēram tādā veidā kaut kas, un, un, un tur, tur domā, par ko tur īsti runāts tiek, un, un, lūk. Bet, eh, tāpēc jau varbūt tā pirmā gudrība ir klausīšanās, nevis ah, lasīšana. <laughs> Tieši tāpēc, ka vajag to skolotāju, kas tur, tu klausies. Jā, Nē, nu tas, man liekas, arī... Uh, skolotāja nozīme pieaug, jo uh, augstākā līmenī mēs gribam ielikt. Un līdz ar to, teiksim, uh, jo sarežģītākas prakses mēs gribam veikt, jo lielāka nepieciešamība pēc uh, pieredzējuša, uh, praktiski zinoša eksperta, kurš var tevi šajā ceļā pavadīt. Jo pretējā gadījumā tur saka tiešām ar fundamentālās auzās, jo sarežģītākas lietas, jo, jo, jo efektīvāks, jo. Uh, jaudīgākas ir tās prakses, jo lielāka nepieciešamība pēc tā, lai tas notiktu pareizā veidā. Un tās ir tās, tā, tās ir tās lietas, kāpēc, kāpēc skolotājs ir vitāli nepieciešams, kāpēc ir, teiksim, tas. Bet es saku, man, man, man liekas atkal, teiksim, tas, ka, uh, ko nevajadzētu pagriezt otrādā veidā, ok, uh, pat cik man šeit nav skolotāja, tad uh, es neko vispār darīt nevaru, vai ne? Teiksim, jā. Bet es domāju, ka ir kaut kādas pamatlietas, jo ja nav, bet, teiksim, pat lai es varētu uh, pilnvērtīgi pieņemt kādu kā skolotāju, man kaut kas jau jāzina iepriekš. Tas nav vienkārši tā, nu, baigi izskatās, šis baigi izskatās, baigi krūtais lami. Ne? Ā, jā, viņš ir krūtis lami, jā, nu, forši, tad es, es, es jūtu, ka tas varētu būt skolotājs. Ne? Ā, nē, šis ir krūtāks, ā, ok, jā, nu, šis ir labs, bet, nu, es rekrutēju iešu pie, pie šitā te. Nu, un pēc tam es saku, nu, vienkārši staigāju apkārt un rādu makās skolotāju bildi blakus ar sunu un kaķi vai ne man nu, un tā tālāk, ne? Man skolotājs. Man tibetiešu. Man tagad tibetiešu vārdiņš ir šitāds te iedots, vai ne? Jūti? Jā? Ja? Kā tas tāds ir? Tas tās, tās svarīgās lietas. Un kāpēc, nē, kāpēc man liekas, tas ir būtiski, vienkārši, lai mēs neiestr, neiestrēkstam un neieslīkstam tajā uh, misticismā un ezotērikā un tā tālāk, jo tur, teiksim, var ļoti ātri tiešām aizbraukt fundamentālās auzās, uh, Eh, ir, protams, arī teiksim, budismā ir eh, daudzas lietas, kuras ir eh, nu, teiksim, uzreiz nav acīm redzamas, nav uzreiz momentāli saprotamas. Viņas ir tiešām ir pietiekoši smalkas un ilgstoši, apzināti, pareizi uz tām strādājot. Mēs dabūjam pilnīgi neaprakstāms rezultāts. Tas ir skaidrs, bet jautājums vienkārši ir nepārlikt kaut kādām pakāpēm pāri. Un cilvēkiem vienmēr ir, teiksim, tāpēc arī Kamala Šīla arī, piemēram, raksta ir par sagatavošanās praksēm. Jā, tas ir boringi. Viss tur tās klanīšanās un kaut kādas tur, tur piedāvāšanas un tur mantras. Nu, Nafīgi tas ir vajadzīgs. Es te lūk, tādām baigām avansētām meditācijām, jo krūtāk meditācija, jo vairāk tur vienmēr būs uh, gribētāji. Ja? Uh, tas ir tas, tāpēc, man liekas, vispār, gan, kāpēc vispār tiek kaut kādas tantriskās uh, iesvētības tur dots un tā tālāk. Ja? Uh, Ah. Jo tad, ja teiksim, es atceros, vienkārši institūtā arī bija. Kā ir kaut kāda tantriskā iesvētība, nu tur viss tur gāž apkārt, jo, jo krutāk, sarežģītāk, nedzirdētāk vispār, jo lielāks mākonis uzreiz būs uh, gribētāji. Ne? Kurus tu, ne, kad, teiksim, ir labrīma mācības, vēl kaut kas tāds, nekad viņi tur nav redzama, ne? Un tad ir viņa svētība dalēnā, kas drusku gan izvēl cīnieskajā par šito saka, ka viņš arī, ka viņš arī, teiksim, ka viņš sniedz, teiksim, tās pašas kalačakras iesvētības, viņš saka, ka ka viņš jau to dara teiksim, ar domu, lai varētu izstāstīt lamrimu. Un, <laughs> un viņš vienkārši līdz ar to teiksim, tā reāli iznāk. Vienkārši nereti teiksim, ka trīs ceturdaļas no visas iesvērtību uh, pasākumu būtībā ir teiksim, tiešām lamrimu mācības. Viņš saka, bet tagad jau citi klausītāji gudrāk. Viņi nāk <laughs> tikai uz to beidzamo daļu. Ne, nenāk uz visu. Un tā viņš pats smējās vai ne, to sakot. Un, tā kā, nu jā. Nē, droši vien, ka nav nekas slikts. Jā, vienkārši man liekas, eh, bet ja mēs eh, pazaudējam, mēs vienkārši apmaldāmies tur, tur eh, mēs aiz tiem kokiem neredzam mežu. Jā, jo, teiksim, tādā ziņā, ka mēs ļoti, protams, mums pievelk eksotika un tā antra, ka tev saka, ok, tā ir spēcīgākā, ātrākā metoda, lai sasniegtu apgaismību, vai ne, ko mēs uzreiz transformējam, ok, es būšu super cilvēks, vai ne, faktiski. Nu, no nu, tādām baigām fīčām, vai ne, ka, nu, tur maz neliekās. Gribu, Okay, kā to dabūt? Aha, tantra. Nu, labi, tad ir tantra, tantra, viss uz priekšu. Ne? Visi tie pamati, jā, jā, teorija, tur tas ir vēl kaut kas tāds, tur sagatavošanās praksa, tad labi. Būs jau labi, vai ne? Airēju uz priekšu. Bet tas, mm, tas vienkārši nestrādā. Ja man liekas, tas ir teiksim, tā, kā, ja mēs, mēs gribētu pilotēt kaut kādu, nezinu, tur kosmosa kuģi vai ne, un, bet mēs neesam savā dzīvē pat planieru redzējuši, vai ne? Bet nē, man ir nolidotas jau 20 stundas tur video spēlē, vai ne? Tur, teiksim, ok, fine. Tas jau ir diezgan daudz vispār, es teiktu, tā jau labi sagatavotības līmenis. Mēs redzam, ka filmās, ka tas pat strādā, cilvēki tur sēdi un liners un, un tur, tur tā tālāk bez kādām problēmām. Ja ne, viņam tur nolidotās stundas ir tikai video, vēl tā video trenažē. Ok. Labi. Es uh, eh, iznācu drusku pat garāk, nekā es biju domājis, bet uh, neaizkavēšu. Vai vēl kāds pilnīgi akūts uh, eh, jautājums? Pēc šāda ievada, protams, vairāk nevienam nav nekāda <laughs> jautājuma. Mums jau vēl kroniskā kārtībā. Jā, viss ir kroniskā kārtībā. Labi. Nu labi, tad, tad tiekamies mācībās un tad jau tiešām es saku, tāds ļoti īpašs dienas mums tagad sāksies. Ok?